O'zidan so'ng nabiy bo'lmagan zotga salovat salomlar bo'lsin. Asbahna va asbahal mulku lillahi robbil alamin. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده تانجي يتك بطن ملك عالم لربر وردگار الله نكدر يا الله من سيندن شكرنين يخشلقنه fathini, g'alaba yordamini, nurini, barakasini va hidoyatini tilayman. Sendan undagi va undan keyingi yomonlikdan panoh berishingni so'rayman. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير Allohdan o'zga iloh yo'q. U yolg'iz, shiriksizdir. Mulk ham, hamd ham unikidir va u barcha narsaga qodir zot. Subhanallohi va bihamdihi adada xalqihi va rido nafsihi va zinata arshihi va midada kalimatihi. Alloh barcha aybu nuqsonlardan pokdir. Allohga mahluqotlari adadicha, nafsining rizoligicha, arshining vaznicha va kalimalarining miqdoricha hamd bilan tasbihlar bo'lsin. Raditu billahi robba va bil islami dina va bi Muhammadin sallallohu alayhi va sallam nabiyya. Allohni parvardigor deb, islomni din deb va Muhammad sallallohu alayhi va sallamni nabiy deb rozi bo'ldim. Endi navbatni jumadan jumagacha dasturiga beramiz. Marhamat. فالنصر لاحا وهبت في الدنا منه رياحا تنسم عطرها كل البرايا تكتسح الضواغي تكتساحا ففي بغداد بغداد المعاري رجال طوقوا الدنيا كفاحا وفي الأنبار يوم الروع أسد أسد لبذل الروح عالملر ربسي mehru rahimli ul yakka ilohga bo'lsin sanolar ul zotga tasbehlar aytaylik keling. Tasbehlar jannatda bo'lsin binolar. Ul zotning habibi so'nggi elchisi Muhammad rasulga yog'ilsin salom va xonadoniga rahmat yog'ilsin. Bizga ham xayrli bo'lsin shu kalom. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Dindagi mu'min va muslimalarning qalbiga shijoat, quvonch solamiz. Jamiki mazlum va mazlumalarga Allohdan nusratlar tilab qolamiz. Qog'ozga chiroyli so'zlarni tersak, diqqatni boshlang'ich dasturga bersak, Jundulloh ovozi dasturni boshlar, radioni sozlanglar, qani dindoshlar. يا ندال للأحرار فيها زمام الأمر فالطاغوت راها وفي كركوك شبت نار قوم قوم لتحرق غاصبا بدأ النواها وبابل بلبلت جيش الأعادي فخر مضرجا يشكو الجراح وبابل بلبلت جيش الأعادي لتكتسح الطواغيت اكتساحا Jumadan jumagacha dasturimizda o'rin olgan mavzulardan النصر توالى qisqa satrlarda النصر توالى والصرح تعالى النصر توالى والصرح تعالى واليسر Sahobalar hayotidan mulk, saltanat bugungi kunda musulmonlardan o'zgalarning qo'lida ekanligi seni haq dindan to'sib turgan bo'lishi ham ehtimoldan xoli emas. Amru ma'ruf bo'limidan Agar nasihatdan keyin yana qayta chiqsa-chi bu narsa? Yana qayta chiqadigan bo'lsa, shu amru ma'ruf tarafidan bu kompyuter jihozi olib qo'yiladi va boshqa belgilangan jazo turlari ham bor. sahyunist yahudiylar ularning o'ta ketgan o'zim bo'lay xudbinliklari ularda bu illatlar to'lib toshib yotgandir. Alloh ummatni g'alabaga tayyorlamoqda. Shayx Abdulloh Azom aytganlaridek, jihod bu bozordir. Insonlar o'ziga foydali savdolarini qiladilar. Keyin bu bozor bekiladi. Qaytar dunyo qissalari. Ukam onamni uyimga olib keldi. Men bundan xursand bo'ldim, chunki onamning menga qilgan beminnat yaxshiliklarini qaytarish imkoniyati tug'ilgan edi. Shoir birodarimiz Abdulboqiy Ey Abdulloh sevma sanamni, o'ylab tashla asta qadamni, Alloh uchun sevgan odamni, sevsang faqat Alloh uchun sev. Abdulloh tahallusi bilan yozganimda men. Jazakalloh xayr. Barro birodarimiz armiyada. Tezroq uyga ketsam, Uykaga to'ysam, qornim to'ysa kun tezi o'tsa tez uyga yetib olsam degan fikrlar doim <laughs> har bitta lekin shuningdek mintaqa va jahon xabarlaridan Adi ibn Xotin at-Toyi Ular kofir bo'ldilar, sen iymon keltirding. Ular inkor qildilar, sen e'tirof etding. Ular xiyonat qildilar, sen vafo qilding. Ular yuz o'girdilar, sen qabul etding. Umar ibn Xattob Hijratning 9-sanasida arab hokimlaridan biri uzoq vaqt iymonga kelmay bosh tortib yurishidan so'ng islomga kirdi. va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga itoat izhor etdi. U sahiyligi tillarda doston bo'lgan Xotim Toyning o'g'li Adi edi. Hokimiyatni Adi otasidan meros sifatida qabul qildi. Toy qabilasi uni o'ziga rahbar deb tan oldi. G'animatdan chorak qismini topshiradigan aytgan har bir so'zini quloq qoqmay bajaradigan bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hidoyat va haq da'vatini oshkor e'lon qilib, arab qabilalari asta-sekin u kishiga bo'ysunayotgan paytda Adi bu jarayon ommaviy tus olishi va uning rahbarligiga chek qo'yishi mumkinligi xavfini sezdi. Shu bahona da'vat sohibini qattiq yomon ko'rib qoldi. Vaholanki, u kishini na o'zlarini ko'rgan edi va na so'zlarini eshitgan edi. Bu adovat chamasi 20 yil davom etdi. Oxiri Alloh taolo Adining qalbida haqqi va hidoyatga moyillik uyg'otdi. Adi ibn Xotimning islomga kelish qissasi ajoyib va unutilmasdir. U bu voqeani quyidagicha yod etadi arablar ichida rasululloh sollallohu alayhi va sallamni menchalik yoqtirmaydigan odam yo'q edi men u kishini eng avvalgi xabarlarni eshitgan onimdan buyon yomon ko'rardim chunki qavmimda sharafli edim nasroniy diniga e'tiqod qilardim molu davlatim behisob edi xuddi boshqa arab podshohlari singari qavmimning topgan tutganidan chorak qismini shaxsiy xazinamga o'zlashtirib olardim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning og'izlarida yurgan ba'zi da'vatlari ilk marta qulog'imga chalingan paytdayoq ko'nglimda g'ashlik uyg'ondi. U kishining ta'sir doiralari kengayib, tobelari ko'payib, musulmon qo'shinlari atrofdagi arab yerlarini ketma-ket fath qilayotgan vaqtda tuya boqar g'ulomimni chaqirib qattiq tayinladim. Senga muhim topshiriq bor. Bir necha baquvvat, tez yurar tuyalarda ajratib, kechay kunduz safarga shay holda tutib tur. Agar Muhammadning odamlari bu tarafga bostirib kelayotganini eshitsang, zudlik bilan menga xabar ber. Bir kuni g'ulomim chopib huzurimga keldi. Hojam, dedi halloslab. Muhammadning odamlari kelsa, nima qilmoq niyatida bo'lsangiz, o'shani bajarish fursati yetdi. Nega, nima bo'ldi, tinchlikmi? so'radim men. Vodiy to'la odamlarni ko'rdim. Kimligini surishtirsam, Muhammadning askarlari deyshti. Javob berdi g'ulom. Men aytgan tuyalar tayyormi? Hammasini haydab kel. Shunday deb darhol ahli oilamni, bola chaqalarimni to'pladim. ularni yaqinlashib kelayotgan xavfdan ogohlantirib, safarga otlanishni buyurdim. Hamma tayyor bo'lgach, vaqtni paysalga solmay yo'lga tushdik. Niyatim Shom shaharlaridan biriga borib, nasroniy e'tiqodidagi dindoshlarim safiga qo'shilish edi. Qattiq shoshilganim tufayli safar oldidan hamma qarindoshlarimni to'planganmi, yo'qmi tekshirishga fursat topa olmagandim. Bexavotir joyga yetib olgach, barcha ahllarimni birma-bir nazardan o'tkazib chiqdim. Ne ko'z bilan ko'rayki, karvonda singlim yo'q. U Najdda qabiladoshlarim orasida qolib ketgandi. Orqaga qaytishga yuragim dov bermadi. Noiloj boshqa qarindoshlarim bilan safarni davom ettirdim. Shomga yetib borib, dindoshlarim qatoridan maskan topdim. ammo singlim yonimda emasligidan ko'nglim tashvish va xavotirga to'la edi. Mendan keyin yurtimda bo'lib o'tgan voqealar xabari Shomga yetib keldi. Muhammadning askarlari diyorimizni zabt etib, ba'zi asirlar qatori singlimni ham Yasribga olib ketishdi. Ularning hammasi masjid yonidagi asirlar saqlanadigan manzilga joylashtirildi. Payg'ambar alayhissalom o'tib ketayotganlarda singlim o'rnidan turib, Rasululloh mening otam vafot qilgan, Og'am g'oyib bo'lgan. Mendan muruvvatingizni darig' tutmang. Alloh sizga muruvvat ko'rsatsin." deb xitob qildi. "Og'ang kim?" so'radilar u kishi. Ahdi ibn Xotim. "Ha, Alloh va rasulidan qochib yurgan kishimi?" Rasululloh sallallohu alayhi va sallam boshqa hech narsa demasdan o'tib ketdilar. Ertasiga singlim yana bir marta murojaat qildi. Javob xuddi kechagiday bo'ldi. noumid bo'lgan singlim indiniga sarvar olam o'tib ketayotganlarida o'rnidan turmasdan o'tiraverdi. Shunda orqadan bir kishi "Tur o'rningdan, u kishi bilan yana bir karra gaplashib ko'r" deb maslahat berdi. Singlim daldadan yana umidlanib o'rnidan turdi va "Rasululloh, mening otam vafot etgan, og'am g'oyib bo'lgan. Siz menga yaxshilik qiling, mukofoti Allohdan qaytsin" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam rozi bo'ldilar. Men Shomga qarindoshlarim oldiga ketmoqchiman, dedi singlim. Ammo sen Shomga yetib olishing uchun qavmdoshlaring orasidan bironta ishonchli hamroh topilguncha shoshilma. Agar o'shandoq odamning daragi chiqsa, menga bildir, dedilar u kishi. Payg'ambar alayhi assalom ketgach, singlim boya yana bir marta gaplashib ko'rishni maslahat bergan kishi kim ekanligini surishtirdi. ali ibn abu Talib deb javob qilishdi unga bir necha kundan so'ng yasribga tanish savdogarlardan iborat karvon kirib keldi singlim payg'ambar assalomning oldilariga borib rasululloh qavmdoshlarimning karvoni shahringizga keldi ular ishonchli odamlar dedi sarvar olam singlimga yaxshi liboslar va tuya hadiya qildilar yo'l xarajatlariga yetadigan mablag' bilan ta'minlab jo'natib yubordilar biz singlimiz kelishini ko'zimiz to'rt bo'lib kutardik har sayyohdan uning xabarini daraklardik ba'zan nahotki shu gaplar rost bo'lsa ya deb ta'jublanardik. mening unga munosabatim qanday edi-yu, uning menga qilgan ehsoni qanday bo'ldi kunlardan bir kun oilam davrasida o'tirganimda biz tomon kelayotgan ustiga havdaj o'rnatilgan tuyaga ko'zim tushdi hoynahoy xotinning qizi dedim yuragim qirib. qarasam xuddi o'zi tuya to'xtashi bilan u menga malomatli so'zlarini otdi mehrsiz zolim xotinlaring esingdan chiqmabdi bola chaqang esingdan chiqmabdi ammo xotimdan qolgan yolg'iz yodgorlik jigaringni unutibsan-da qo'y singiljon shundoq ham kabob bo'lgan bag'rimni battar kuydirma dedim men yolvorib singlim ahvolimni tushundi keyin ko'rgan kechirganlarini batafsil so'zlab berdi bizga yetib kelgan xabarlarda mutlaqo yolg'on yo'q ekan singlim qat'iyatli va oqila ayol edi men unga maslahat soldim u odam haqida fikring qanday singlim javob berdi mening fikrim shuki sen zudlik bilan borib unga qo'shilishing kerak agar u dar haqiqat payg'ambar bo'lsa peshqadam va afzal sohibiga aylanasan. Agar podshoh bo'lsa, sendek odam albatta podshohlar huzurida xor bo'lib qolmaydi. Safar anjomlarini taxt qilib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan uchrashish uchun Madina sari yo'l oldim. U kishi menga maktub yo'llamagan edilar. Hayotimga omonlik ham bermagandilar. Ammo Alloh adini mening oldimga olib kelishini umid qilaman degan gaplari qulog'imga chalingan edi. Shuning uchun masjidga u kishining huzurlariga bamayli xotir kirib salom berdim. Mehmon kim bo'ladi? so'radilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Adi ibn Xotim o'zimni tanitdim men. U kishi o'rinlaridan turdilar. Bilagimdan tutib uylari sari yetakladilar. Biz masjiddan chiqar chiqmas kichkina bola yetaklagan mumkinlagan kampir payg'ambar janoblarini to'xtatdi va hojatini arz qilib uzoq vaqt ushlab qoldi. U kishi kampirning so'zini bo'lmay diqqat bilan tingladilar va talabini qondirdilar. Men esa kutib turardim. Shunda o'zimcha yo'q, Xudo haqqi. Bu odam podshoh emas, deb o'yladim. So'ng biz u kishining manziliga kirdik. Sarvar olam ichiga xurmo daraxtining po'stlog'i to'ldirilgan ko'rpachani solib o'tirishga taklif qildilar. Men xijolat bo'lib rad etdim. U kishi qo'yarda qo'ymay meni ko'rpachaga o'tkazib o'zlari yerga o'tirdilar. Chunki xonada boshqa jihoz yo'q edi. Mening xayolimga yana bir marta yo'q, Xudo haqqi, bu odam podshohga o'xshamaydi. degan fikr keldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam menga yuzlanib, "Xo'sh, Adi ibn Xotim, sen nasroniylik va sobiylik o'rtasida omuxta bo'lgan Rakusi dinida emasmisan?" dedilar. Men "Ha" dedim. "Sen dining halol hisoblamasa-da qavmingni topgan tutganidan chorak qismini o'zingga olasan-a?" Men yana tasdiqladim va aniq bildim. bu kishi shubhasiz payg'ambar allohning elchisi davom ettilar. ey adi seni haq dinga kirishingga monelik qilayotgan narsa hoynahoy musulmonlarning hojatmand va faqirliklari bo'lsa kerak ammo bilib qo'y tez kunda mol dunyo ularning oyoqlari ostida sochilib ketadi hatto uni olishga ham odam topilmay qoladi balki musulmonlarning ozligi dushmanlarning esa ko'pligi seni haq dindan to'sayotgandir. Xudo haqqi, tez kunda shunday xabarni eshitasan. Qolditsiyadan tuya minib chiqqan yolg'iz ayol hech qanday xavf-xatarsiz Baytullohning ziyoratiga borib keladi. U Allohdan boshqa hech kimdan qo'rqmaydigan bo'ladi. Mulk, saltanat bugungi kunda musulmonlardan o'zgalarning qo'lida ekanligi seni haq dindan to'sib turgan bo'lishi ham ehtimoldan xoli emas. Allohning nomi bilan qasam ichib aytamanki, Bobil yeridagi oppoq qasrlar musulmonlar tomonidan fath etiladi. Kisro ibn Hurmuzning xazina yu dafinalari ularning qo'liga o'tadi. Kisro ibn Hurmuzning xazinalari ajablanib so'radim men. Ha, Kisro ibn Hurmuzning xazinalari dedilar qat'iyat bilan Allohning elchisi. Shunda men shahodat kalimasini aytib islomga kirdim. Adi ibn Xotim uzoq umr ko'rdi. U men janobimizning 3 ta bashoratidan ikkitasining haq chiqqanini guvohi bo'ldim. Uchinchisining haqligini kelajak albatta ko'rsatadi. Qodisiyadan tuyasiga minib chiqqan ayolning yolg'iz o'zi Baytullohga hech qanday xavf xatarsiz yetib borganini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Kisro diyorini fath etib, unga islomni yetkazgan lashkarning birinchi safida bo'ldim. Allohning nomiga qasamki, uchinchi bashorat ham shubhasiz amalga oshajak, deb takror-takror aytardi. Alloh taolo o'z elchisining so'zlarini ro'yobga chiqarishni iroda etdi. Uchinchi bashorat Zohid va obid xalifa Umar ibn Abdul Azizning davrida amalga oshdi. Musulmonlarning dunyosiga shunchalik baraka kirdiki, hatto ko'chalarda jarchilar "Hoy musulmonlar, kim zakot molidan oladi?" deb jar chaqirib yurar, hech kim ularning chaqirig'iga javob bermasdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam to'g'ri aytdilar. Adi ibn Xotim qasamxo'r bo'lib qolmadi. Endigi navbat kechki dasturlarimizdan olingan haftanomaga. Juma Ustozlar dars qildilar, ilm amonat bizlarga yetkazilar, bizlarin qurbon qilib ustozlar yuridu shaytonu an yudillahum dalalan baida shayton odamlarni haqdan uzoq o'rinlarga adashtirishlikni maqsad qiladi munofiqlikning belgilaridan bittasi agar ularga aytilsa-ki, Alloh tushirgan narsaga va Rasul sallallohu alayhi va sallamning huzuriga kelinglar o'tib ketgandan keyin hadisi muboraklarga murojaat qilib kelinglar deyilsa munofiqlar o'zlari kelishdi o'rniga bunga keladigan kishilarni ham sizdan odamlarni to'sayotgan holatda ko'rasiz ya'ni bu yo'lga haq yo'lga kelayotganlarni to'sayotgan holatda ko'rasiz munofiqlik belgisi mana shudir qur'onga keling hukmlariga keling deb chaqirayotgan kishilarni oldiga borishlikdan to'sga to'smoqlik bu munofiqlik belgisidir shanba shanba dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar yo'q bugun biz shahodatni yaxshi ko'ramiz shuning uchun bu tog'larda yuribmiz Dunyoni istabmas. Dunyoni istagan bu tog'larga, adirlarga chiqmaydi. Jannatni izlaganlar, Robbisini rozi qilaman deganlar yurgan bu yerda. Alhamdulillah ummatni rijollari bor. Va bu rijollar dushmanga hargiz taslim bo'lmaydi. Bu rijollar ikkita yo'li bor. Yo g'ozi bo'ladi, yo shahidlik bo'ladi. Uchinchisi yo'q. Kufrga taslim bo'lish yo'q. Albatta mana bu o'zgarishlar islomning manfaatiga inshaalloh. Saflar pok bo'lyapti. Safimiz pok bo'lsa, urushimiz oson bo'ladi. Alloh taoladan so'raymizki, o'zining hikmatlaridan bittasi koziblarni sodiqlardan tashqariga chiqarib yuborishlik kerak edi. Alloh taolo islom ummatini orasidagi koziblarni o'zi chiqarib yuborsin. yakshanba jurnalni son ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli jurnalni son ko'p sonli taqdirning asli Alloh subhanahu va taolaning o'ziga xos siri bo'lgani uchun ham uni hech kimga hatto eng yaqin farishtalarga ham va eng yaqin payg'ambarlarga ham bildirmadi sirligi shu yerdaki Alloh taolo yo'qdan bor qilib so'ng bu mavjudotlarni yana yo'qlik olamiga aylantiradi. Kimnidir boy va badavlat qildi, kimnidir qashshoq va kambag'al qildi. Ammo taassuflar bo'lsinki, bashariyatning baxtiga qarshi ushbu o'ta og'ir vazifa unga layoqati yo'q, tayyor bo'lmagan va yetilmagan oldingilar va o'zlari bilan zamondosh bo'lgan ko'plar hamda ota bobolari singari dini va axloqiy tarbiyani olmagan kimsalarning qo'llariga o'tib ketdi. Ularning musulmon ummatini boshqarishga tayyor qiladigan, unga rahbarlik qilishga qodir qiladigan islom ta'limotlari ularda yo'q edi. Odatda avvalda shu e, oltita sangarga borardik. Avvalda bir boshdan bu tomondan ketib birma-bir sangarlarga borib narsalarini tashab, to hammasini aylanib kelgunimcha Alloh xolam bir asr goda asrdan keyin shom bo'lib ketardi goda haligi yomg'ir yog'ib ligatlar yo'llar yo'qolib qolgan vaqtda o'sha kuni shunday bo'ldiki bir tomonda chiqdikda odatdan tashqari bu tomondan boshlaymiz dushanba oson emas ekan do'stlar jannat yo'li jannat qori aka tohirjon rahimaulloh aytadilarki niyatingiz buzildimi? Alloh taolo urib chiqarib yuboradi seni shu yo'ldan. Jihad maydon bu dengizga o'xshaydi. Shunaq katta dengizda agar shuncha kichkina 1 santimetrlik bitta baliq ulib qolsa, dengiz uni chiqarib qo'yadi. Qo'ymaydi. Nimaga dengizda faqat tirik hayvonlar yashab oladi? Lekin agar niyatlarimiz buzilsin auzu billah. Ruhiyatlarimiz o'lsin auzu billah. Ma'naviyatlarimiz, iymonimiz pasayib ketsin auzu billah. Undan keyin shu jihad dingiz chiqarib yuboradi. Qo'lilmaymiz. Shuning uchun birodirlar niyatlarimizni to'g'rilab, tirik mu'minga o'xshab yashaylik. Fitnalar kelyaptimi? Fitnalarga qarshi yuraylik. O'sha fitnalar bilan aralashib o'zimiz ham o'sha tomonga ketib qolmaylik. Seyshanba. Taqvoing qaydadir, iymoning qayda Olisdan qo'rqitgan haybating qayda Ko'tarib qadding Mamluklar tarixida ularning ko'plab amirlari va kattalari xiyonat qilishda gumonlanib qatl qilingandir. Bu esa ular o'ta jiddiy va qattiq qo'llik bilan askariy tarbiya olganining natijasi edi. Ular qahri qattiq hamma ishlarni go'daklik yoshidan qo'llarida ko'tarib o'rgangan qilich bilan hal qilishni yaxshi ko'rardilar. Qizig'i shundaki, bular mamluklarning diniy va fiqhiy tarbiyada ulg'ayganlarining ahvoli. mamluklarning vasvasa va gumonlari hargiz qatl qilishga kifoya qiluvchi shar'iy dalil shoyat bo'la olmasdi. U faqatgina uni ajratib qo'yish yoki undan yuz o'girish yoki hibs qilish va shu kabi jazolarga asos bo'lishi mumkin edi. Chorshanba. Ilmdir bu har bir oyat. har bir hadis ilmdir. Bu o'zlarini alloma degan din dushmanlarini bizlarga olib kirayotgan bu fitnalari birodarlar. Xalifa bo'ladi, bo'lmaydi. Qayerda kitoblarimizda yozib qo'ygan xalifa bo'lgan insonga bayat beriladi deb. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni biror bir hadislarida faqatgina xalifaga beriladi degan joyi bormi? Qur'oni Karimda biror joyida bormi? Yo'q, birodarlar. Hech qayerda yo'q. Hech kim olmaydi. Balki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, kim o'lsa bo'ynida bay'at bo'lmagan holda u jahiliyat o'limida o'lgan bo'ladi dedilar. Kim o'lsa, yo bizlar o'lmaydigan insonlarmizmi? Bay'atsiz o'tib ketaveramizmi? Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga u narsa qiziqtirmagan. Kim o'laman desa, u bay'at beradi. Ha uni ahdim nomlasin, yoki bay'at deb nomlasin. Ikkalasi bir narsa, hech qanday farqi yo'q. payshanba Jurnalni nomni ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli Jurnalni nomni ko'p sonli chunki qalb davosi havoi nafsga qarshi yurishdir. Sabrli sodiq mu'min jannat sari safar qilayotganida qalbi eng birinchi katta jamoat bilan birga ekanligini his qilsa, sheriklari ozligi yoki ularning yo'qligidan aslo g'amgin bo'lmaydi. Eng birinchi bu katta jamoat kimlar ekanligini Alloh subhanahu va taolo Niso surasining 69-oyatida mana bunday bayon qilgan. eng birinchi maqsadlari masihiylar uchun muqaddas hisoblangan makonlarga egalik qilish bo'lgan salibchilarning yurishlari boshlandi. Ular islom va barcha musulmonlarni ko'zda tutishgan bo'lib, Arab jazirasiga, islomning beshigiga va Shomga yaqin davlatlarga tahdid solishgan edi. Yevropalik salibchilar amalda Quddusni, Shomning shahar va qal'alarini egallab bo'lib, Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning Madinalariga ojiz bo'lgan ishga buyruq qilmagan qadar nasihat haqiqiy nasihat bo'lmaydi. Haqiqatda biz ojiz bo'lganimizda ba'zi narsalarga, ularni nusrat qilishga, yordam berishga ojiz edik. Uy bergandan keyin qanday saqlar edik ularni? Imkoniyatimiz yo'q edi. Lekin shu nasihatga kirar ekanda, ojiz bo'lsa ham uni aytish kerak. Nimaga qilmadingiz shuni? Bolda shuncha qildingiz, mashallah, mashallah deb nima maqtab o'tirmaslik kerak. Nimaga shuni qilmadingiz? ففي بغداد بغداد المعاني رجال طوقوا الدنيا كفاحا وفي الأنبار يوم Baxt xurjinin gardanga ilsak, haq dasturga rioya qilsak, payg'ambarni yo'l boshchi bilsak, haqda mustaqimmiz, birodar. Dinimizni qilib himoya, topsak endi go'zal nihoya, kimlargadir ochiq hikoya, kimlarga tilsimiz birodar. Gar dunyoga berilib ketsak, nafs ortidan terilib ketsak, qorun kabi kerilib ketsak, tug'yonga taslimmiz birodar. Zamin to'ldi bir qara yovga, zimdan minib turli ulovga, ummat uzra chiqdik-ku ovga, nechun hanuz jimmiz birodar. Qancha xoin dinni sotsa ham, olimlarni dushman otsa ham, mu'minlarni qirib yotsa ham dam chiqmaydi, dimmiz birodar. Tebranmadik kunda tepdilar, Dindan chiqib dinni yebdilar. Rasulimiz junun debdilar. Bundan keyin kimmiz birodar? Sof fitratda islomda qolsak, haq ko'rsatgan yo'lda keta olsak, Rasulimiz qasosin olsak, o'shanda muslimmiz birodar. Dasturimizni tinglayotgan birodarlarimizga ham shu narsa ma'lum bo'lsa kerakki, biz bugungi dasturimizni islomiy she'rlar bilan bezashga harakat qildik. Buning sababi ham bor albatta. Eshittirishimiz davomida tinglovchilarimiz ham bilib oladilar. She'riyat bu so'z boyligidan chiroyli, tartibli usulda foydalanish, qisqa so'zlar bilan keng ma'no bera olish va she'r so'zlarini yoqimli ohang bilan o'qish demakdir. Amr ibn Sharid o'z dadalaridan rivoyat qilgan hadisda dadalari aytadilar: Men bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hachirida u kishi bilan birga mingashdim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam menga Umayya ibn Abu Saltning she'rlaridan birontasini bilasanmi? dedilar. Aytilishicha Umayya ibn Abu Salt nasoro bo'lgan, tavhid va qiyomatda qayta tirilish borasida ko'p she'r aytgan, keyinchalik islomga qiziqqan, lekin qabul qilgani yoki qilmagani noma'lum. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga uning she'rlaridan bir baytni aytib berdim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam menga davom et dedilar. Men yana bir necha bayt o'qidim. So'ng u zot yana davom et dedilar. Hatto men uning she'rlaridan 100 baytni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga aytib berdim. Imom Muslim rivoyati. Mana bu hadisda she'rlarni yodlashga va e'tibor berishga dalil bor. Ammo o'sha she'rlar shar'an va tabiatan islomiy ruhga muvofiq bo'lgan ma'no va hukmlarni o'z ichiga olgan bo'lishi shart. shoirlarning ma'lum qolipga solgan mavzulari va maqollari insonni jaholat va ahmoqlikdan man qiladigan foydali so'zlardir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Hasson ibn Sobit, Abdulloh ibn Ravoha va Kab ibn Malik kabi shoirlari bo'lgan. Bu shoirlar u kishining huzuriga kelar edi va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vaqti-vaqti bilan ulardan she'rlar eshitar edi. Umar ibn Xattob hikmatli va go'zal xulqlarga chorlaydigan she'rlarni ta'lim olinglar dedilar. Abdulloh ibn Utba ibn Abbos roziyallohu anhu dan rivoyat qiladi. Bunga ko'ra Abdulloh ibn Abbosdan Qur'onning biror oyati haqida sharh so'rasa, uning savoliga she'r qilib javob berardilar. Shurayx dadalaridan rivoyat qiladi. Men Oysha roziyallohu anhoga dedim: Ey Oysha, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ham she'r aytarmidi? Oysha onamiz Abdulloh ibn Ravohaning she'rlaridan aytib turardilar, dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Kab ibn Malikka Mo'min kishi qilichi va tili bilan jihad qiladi. Jonim uning qo'lida bo'lgan zotga qasamki, sizlar go'yo kofirlarga kamon o'qi yog'dirayotgandekdirsizlar. dedilar. Hasson ibn Sobit masjidda mushriklarni masxaralab she'r aytar edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unga qarab: "Ey Robbim, uni Ruhul Qudus, ya'ni Jibril alayhi salom bilan quvvatlagin" deb duo qilardilar. Yana bir rivoyatda u zot shunday deganlar: Madomiki sen Alloh va rasulini aytayotgan she'rlaring bilan himoya qiladigan bo'lsang, Ruhul Quds Jabroil alayhisalom senga qo'llab-quvvatlashda davom etaveradi. Imom Muslim rivoyati. Isroil ey Isroil shaytonni qildi. Hozircha navbatni Yahyo Hikmati akamizning sarkash yahudlar haqidagi suhbatiga bersak. Isroil ey Isroil shaytonni qilding qoy hammani aylab hayron dunyoni qilding vayron Bismillahir Rahmanir Rahim Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh qadrli ahli islom birodarlar Sayyuhnistlar kimlar masalasida o'tgan suhbatlarimizda bular Bani Isroilning Musa alayhissalom keltirmagan botil yahudiyat dinida bo'lganlari bo'lib ham qing'irlikda eng ashaddiylari ekanlarini ko'rdik. Ularning to Allohning so'nggi payg'ambari Muhammadur Rasululloh sollallohu alayhi va sallam kelgunlarigacha bosib o'tgan yo'llarini kuzatdik. Ma'lum bo'ldiki, yahudiylar Musa alayhissalom bor paytlarida va u zotdan to so'nggi ilohiy kitob Qur'on nozil bo'lgunga qadar bo'lgan keyingi barcha zamonlarda ham tutgan yo'llari ahd buzarlik, Allohning oyatlarini inkor qilish, payg'ambar kushlik, tajovuzkorlik va boshqa qator jinoyatlar bo'lgan ekan. Shoyat ular Allohning eng oxirgi payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallam kelganlardan keyin isloh bo'lib, to'g'ri yo'lga tushib oldilarmikan? Bugungi ilmiy suhbatimizda endi shu masalani qisqacha ko'rib chiqishni boshlaymiz. Anbiyolar tarixidan bilamizki, Alloh taolo Ibrohim alayhissalomni og'ir imtihonlar bilan sinab ko'rgach, u zotni va zurriyotlaridan solihlarini bashariyatga peshvo etib tanlab olishga ahdi ilohiy bergandir. Ibrohim alayhisalomning xonadoni deyilganda u zotning ikkala xotinlari Sora va Hojardan tarqagan avlodni tushunamiz. Birinchi ayollari Sora bo'lsalarda, ikkinchi ayollari Hojar oldinroq farzandlik bo'ldi. Uning bu Ismoil o'g'lidan 12 o'g'il tug'ilib, shulardan 12 qabila tarqadi. Arabiston yarim orolining, xususan Hijozning, Makka va Madinaning arablari shu 12 qabiladan ko'payib Bani Ismoil ya'ni Ismoil alayhissalomning, e, demakki, Ibrohim alayhissalomning avlodlari bo'ladilar. Hojardan keyin Ibrohim alayhissalomning Sora xotinlari ham farzandlik bo'ldi. Bu ham o'g'il ko'rdi, ismi Ishoq bo'ldi. Ishoq alayhissalomdan tug'ilgan Yaqubdan boshqa nomi Isroildan ham 12 ta o'g'il tug'ilib, ulardan 12 qabila Bani Isroil tarqaldi. Bular Yahud qavmi bo'ldi. Demak, keyingi mustaraba arablari Ibrohim Xalilullohning o'g'li Ismoil alayhissalomdan tarqagan bo'lsalar, Yahudlar Ibrohim alayhissalomning boshqa o'g'li Ishoq alayhissalomning o'g'li Yaqubdan, ya'ni nevarasidan tarqagandirlar. Soraning o'g'li Ishoq, Hojarning o'g'li Ismoilning ota bir, ona boshqa ukasi bo'ladi. Ismoil alayhisalom Ishoq alayhisalomga aka va uning o'g'li Yaqubga, Isroilga amaki, Isroil alayhisalom esa Ismoil alayhisalomga jiyandir. Biz ushbu haqiqatlarni bu yerda shuning uchun keltirmoqdamizki, har qachon yahudlar arablar bilan janjallashib qolsalar, ularga siz arablar cho'rining bolalarisizlar. Bizning onamiz Sora, sizning onangiz Hojarning bekasi bo'lgan. Hojar Sora onamizning cho'risi bo'lgan. Shuning uchun biz sizlarning hojalaringiz, siz arablar va sizning islom diningizda bo'lgan barcha musulmonlar ham biz yahudiylarning xizmatgorlarimiz sizlar deb ta'na toshini otadilar va shunday da'vo qiladilar. Hozirgi sayyohnis yahudiylarning o'z bitiklari protokollaridagi sirashlarini sug'orib turgan yana bir vaj mana shu bo'ladi. Asl holat esa shundaydirki, naslu nasab onadan emas, otadan bo'lgani bois arablar yahudlarga amaki, yahudlar esa arablarga ukaning o'g'li bo'lgan jiyan ekanlar. Har ikkisi da Ibrohim alayhisalomning zurriyotidirlar. Shunda ham arablar Ibrohim xalilullohning to'ng'ich o'g'lining avlodlari bo'lib, bu tomondan ham yahudlardan peshqadamroqdirlar. Alloh subhanahu va taolo o'zining do'sti Ibrohim Xalilullohga bergan ilohiy va'dasiga muvofiq ko'plab payg'ambarlarini va 3 ta ilohiy kitoblari Tavrot, Zabur va Injilni uning zurriyotidan bir bo'lagi Sora xotinlaridan bo'lgan avlodi Bani Isroilga bergan edi. Ammo u qavmning Allohning kitoblarini, dinini ushlashining ahvoli oldingi suhbatlarimizda ko'rganimiz ko'rnamaklarcha noshukur, noloyiq bo'lavergach, endi so'nggi payg'ambarini va u orqali oxirgi ilohiy kitobi Qur'oni Azimushshonni bu qavmga, arablarga berdi. Vaholanki yahudiylar oxir zamon payg'ambari albatta kelishini o'z ilohiy kitoblaridan va ilgari kelib ketgan payg'ambarlaridan bilgandilar va uning kelishini orzu qilib kutardilar ham. Allohning u so'nggi payg'ambari orqali Alloh o'zining yana bir oxirgi kitobini nozil etajagidan ham xabardor edilar. Xo'sh, endi shu kitob va o'zlari kutayotgan o'sha payg'ambar haqiqatan ham kelganida yahudiylar xursand bo'ldilarmi? Tezdan unga iymon keltirib yordilarmi? Unday bo'lsa, yahudiylar Muhammad sallallohu alayhi va sallamning haq payg'ambarliklarini u zotga berilgan Qur'onning Allohning kalomiligini va keltirgan dinlari islom barcha payg'ambarlarning dini va faqat shu dingina Alloh nazdida qabul bo'lishini, xulosa ulug' haqiqatlarning barcha barchasini bila turib ham nega endi qabul qila qolmadilar? Sababi nimada? Sababi ahli kitobning, ayniqsa yahudiyning ich-ichiga singib ketgan kibr havosidan kelib chiqqan hasad o'tida kuyib yonishi edi. Bu qaysi va qanaqa hasad edi? Bu shu hasad ediki, shuncha payg'ambarlar Bani Isroildan chiqib kelgan bo'lsa-yu, nechuk endi so'nggi payg'ambar bu past o'ta jahil sahroyi arablardan chiqarkan, biz oliy toifa yahudlar turganda shu isqirt badaviylardan payg'ambar chiqarkanmi? Yo'q, oxir zamon rasuli albatta biz yahudlardan bo'lmog'i kerak degan yana o'sha o'sha yahudi manmanlik kibri havolari ularni haqni qabul qilishdan to'sgandi. Shu tariqa o'zining elchisi etib bandalaridan xohlaganini tanlashga bo'lgan Allah Rabbil alaminning ilahi haqdorligiga da qarşi çıxdilar bu Yahudiler. Bani Isroilning bunday qarşi chiqishga va endi ularga masu Bani Ismoilga, arablarga payg'ambarlik berilishiga hasad qilarga haqlari bormidi? Holbuki Alloh taolo Ibrohim alayhissalomning zurriyotlariga payg'ambarlik berishi xususidagi o'z ahdiga zinhor xilof qilmagandi. Nauzu billah. Negaki Ibrohim Xalilullohning zurriyotlari faqat Bani Isroil emas, balki Bani Ismoil hamdir. Agar Isroilliklar bir xotinlari Soradan bo'lgan avlod bo'lsalar, Ismoilzoda arablar boshqa xotinlari Hojardan tarqagan Ibrohim alayhisalomning zurriyotlari bo'ladilar. Shuning uchun xoh unisiga Yahudga, xoh bunisiga Arabga payg'ambarlik berilsin, baribir Allohning Ibrohim alayhisalomning zurriyotlariga payg'ambarlik berishi va'dasi birday ro'yobga chiqaverardi. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب Dar haqiqat biz Nuh va Ibrohimni payg'ambar qilib yubordik hamda payg'ambarlik va kitobni Tavrot, Injil, Zabur va Qur'onni ham ikkovining zurriyotlariga ato qildik. Hadis surasi 26-oyatdan. Bu haqiqatni yahudiylar bila turib ham qaysarlik qilishlariga ularning o'ta ketgan o'zim bo'lay xudbinliklari, sarkashlik fe'llari mu'min emasliklari sabab bo'lgandi va hozirda ham ularda bu illatlar to'lib toshib yotgandir. Mavzuning davomini inshaalloh yanagi juma bayramona dasturimizga yetkazurmiz. Diqqatingiz uchun tashakkur. Ushbu juma ayyomingiz fayz va barakotli o'tsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh aziz do'stlar. keltirma iymon rasulullohga hidoyatdan ayrildi isyon qilib Allohga seni sassiz fikringcha yahudi buyuk inson boshqa ummatlar senga qul bo'lsin qilmay isyon Isroil ey Isroil shaytonni qilding qoyil hammani aylab hayron dunyoni qilding vayron sen qilding vayron isroil ey isroil shaytonni qilding qoy hammani aylab hayron dunyoni qilding vayron sen qilding vayron endi bildim zamonaning ozganin yomonlar yaxshidan qocha boshladi qaytib badnasllar zodadan pisand etmay to'rga kecha boshladi. Shohlarda qolmadi hukmi adolat, bir pul uchun mufti berar rivoyat. Bil bu ishlar nishonai qiyomat, zolimlar tavbasiz o'ta boshladi. Mushtahid so'ziga amal bo'lmadi. Munofiqlar yaratganni bilmadi. Dunyo uchun dindan kecha boshladi. Bir guruh mullalar mullaman deydi, so'ramay nokaslar taomin yeydi. Bizni yaxshi kishi desinlar deydi, har ishga xalqa qura boshladi. Qariga aylandi biz ko'rgan yoshlar. oyoqqa aylandi biz ko'rgan boshlar, bemahal yuk bog'lab endi qardoshlar oxirat azmiga ko'cha boshladi. Oqil kishi g'amda yuragin ezib, dardining darmonin so'roqlab kezib, zamonaning fasod bo’lganin sezib, foniydan boqiyga ko'cha boshladi. Ne asl beklarning navbati o'tdi. Soxtakorga, qaroqchiga so'z yetdi. Dunyoda kim qolib murodga yetdi? Muhabbat chirog'i o'cha boshladi. Maxtum quli aytar barho yo'l tani, 5 kun sinamoqqa yubordi sani. Sendan burun o'tgan insonlar qani, har kim navbatida o'ta boshladi. Hurmatli jamoatimiz a'zolari, Sizlarning taklif va istaklaringizga muvofiq jamoatimizning amr ma'ruf va nahiy anil munkar bo'limi xodimlaridan birlari bilan suhbat qurdik va o'sha suhbatni hozir sizning e'tiboringizga havola qilmoqchimiz. Diqqat qilib tinglasangiz, inshaalloh o'zingiz uchun foydali bo'lgan pand nasihatlarni olasiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Aka avvalambor e, jamoatimiz a'zolariga o'zingizni tanishtirsangiz. Bismillahirrohmanirrohim. rohmanir rohim. Amri ma'ruf a'zolaridan Muhammad Ali Mansuri bo'laman. Bu amr ma'ruf bo'limining asosiy faoliyati nima yoki qanday? Amr ma'ruf bo'limining asosiy vazifalaridan shu e, jamoatimizni xosatan o'sha necha yillardan beri muhojir mujohid bo'lib yurgan birodarlarga ko'pchilikka ma'lumki, yana qisqagina aytib o'tamiz inshaalloh. Bu amr ma'ruf bo'limining asosiy vazifalaridan biri jamoatni ichki e, tartiblari, ichki nizomi bo'lsin yoki rahbariyat tomonidan ko'rsatma, buyruqlar va qaytariqlarni muhojir va mujohidlarning umumiy nazorati, ya'ni shariatga amal qilishligidagi yo'llanma va ko'rsatmalari muhojirlarning ichida, mujohidlarning ichida shariat e, chegaralaridan chiqqan kishilarni olib kelib, shariatga muvofiq e, tarzda ularni savol-javob, tahqiq asosida o'sha aniq bir guvohlar yo bir aniq isbotlangan noshariy ishlarga yarasha e, ba'zilariga ta'zir ba'zilariga e, shariy jazolar ya'ni bir xil jazo emas albatta ba'zilariga nasihat e, tarzida ba'zilariga darra qo'llaniladi uni albatta shariy mahkama asosida qilib boriladi muhammad ali aka hozirda mana amri ma'ruf tomonidan jamoatimiz uchun chiqarilgan o'sha qonunlar bo'ladimi shular haqida bir ozgina bildirib o'tsangiz jamoat ahliga tartib nizomlarini. Jamoatimizning aziz muhojir va muhojiralari munazzam bo'lgan jamoatimizning barcha mujohid muhojirlari o'z ish faoliyatlaridagi e, yoki o'z uylaridagi istifoda qilinadigan media jihozlaridan iborat bo'lgan kompyuter va shunga o'xshash boshqa jihozlarni faqat va faqatgina Allohdan taqvo qilgan holatda foydalana olishlari kerak bo'ladi. Chunki e, bu borada harakatimizning rahbariyati va amru bil ma'ruf nahi anil munkar bo'limi tashabbusi bilan e, bir necha yil avval jamoatimizning barcha a'zolariga taalluqli bo'lgan xossatan mana shu media jihozlaridan foydalanish qoidalari deb nomlangan bir necha banddan iborat bo'lgan dastur ishlangan va uni hozirgi kungacha amalda tatbiq qilib kelinyapti. Alhamdulillah. Hozirda jamoatimizning media jihozlarining navbatdagi nazorati borasida Amr ma'ruf bo'limi tarafidan umumiy nazorat tekshiruvi o'tkazilmoqda. Mana hozir o'sha kompyuterlar haqida gap ketdi. Bu kompyuterlar, ya'ni shaxsiy kompyuterlarmi yoki Э, jamoat tomonidan olib bergan endi baytul mol kompyuterlarimi? Albatta, bu Amr Ma'ruf tarafidan shu umumiy nazorat tekshiruvi o'tkazilayotgan vaqtda bu shaxsiy bo'lsin yo baytul mol tarafidan biron mas'ul kishilarga, xosatan amir, qo'mondon yo boshqa shaxslarga tegishli bo'lgan kompyuterlar ham albatta nazorat ostida, ya'ni ularni ham tekshirib kelinmoqda inshaalloh. Navbatiga qarab tekshirib kelinmoqda inshaalloh. Muhammad Ali aka, agar biron bir jamoat ahliga e, bir eslatmangiz bo'lsa, Amr Ma'ruf tomonidan marhamat, mana hozir sizda buning uchun imkoniyat bor. Xo'p, o'rni kelganda inshaalloh barchamiz uchun tegishli bo'lgan ba'zi bir eslatmalarimiz bor edi inshaalloh. Avvalambor bu eslatmalar o'zim uchun va barcha birodarlarga, jamoatimiz barchalariga inshaalloh taalluqli bo'lgan ba'zi bir eslatmalarimiz bor edi. Chunki oyat karimada Alloh subhanahu va taolo marhamat qilib aytadiki, eslating eslatishlik mu'minlarga foydadir muhojir mujohidlarimiz har bir e, uy xonadon sohibi yoki sohibasi o'z uyidagi e, saqlab turgan va foydalanayotgan media jihozlari ichida xoh u katta bo'lsin xoh u kichik bo'lsin filmlar yo rasmlar har turdagi suratlar e, va nashidalar ham barchasi shariat doirasida bo'lmoqligi lozimdir. Allohdan e, har lahzada taqvo qilaylik. Allohni yo'lida yuribman deb gunoh qilishdan Allohdan uyalaylik. Xonadonimizga noshariy narsalar kirib qolishidan ehtiyot bo'laylik va o'zimizni ham, ahli farzandlarimizni ham ko'zlarini noshariy narsalarga qarashlikdan ehtiyot qilaylik. Shundagina biz mana bu hijrat diyorida, g'urbat diyoridagi Allohning buyuk ne'matlaridan bo'lgan shariy hayot shukrini shoyat ado qila olsak Jamoatimiz ko'p yillar davomida katta qurbonliklar, shahidlar qonlari, kesilgan a'zolari va mehnat va mashaqqatlar ostida shu shariatga amal qilamiz deb kelmoqda. Bularni esimizdan chiqarib qo'ymaylik. Hamisha Allohdan duo qilib so'raylikki, e, doimo Allohni ko'rib turgandek yoki Alloh meni ko'rib turibdi degan ixlos va amalni barchalarimizga ne'mat qilib bersin. Amin. Amin. Jazakallohu xayron. to'g'ri so'zning tilloga teng narxi bo'lar. Kitoblarda ko'plab uning sharhi bo'lar. Chin mu'minning munofiqdan farqi bo'lar. Taralganda tonglar uning tarovati, chin mu'minning ibodatda halovati. Kufr ahli chin mu'minni xorlab turar. Mu'min esa ibodatga chorlab turar. Mahshargohda shundan yuzi porlab turar. Tillarida bular mudom tilovati, chin mu'minning ibodatda halovati. chin mu'minlar baholanar dinga qarab. Ajratmangiz ajam u yoki arab. Duo qiling unga dildan nusrat so'rab. Doim bo'lar payg'ambarga salovati, chin mu'minning ibodatda halovati. Ko'ngillarga kirar mayin oh bilan. Sadoqatda bo'lar dilda mohi bilan. Muloqatda turar ko'kda shohi bilan. Mushriklarga qaynab turar shijoati, chin mu'minning ibodatda halovati. Ibodatda ko'zlar to'la ashki bo'lar, ahliga g'ayrati bo'lar, rashki bo'lar. Haqda turgan har mu'minga ishqi bo'lar, tog'lardan da mitin bo'lar matonati, chin mu'minning ibodatda halovati. Haqda yashar hayotida g'oya bo'lur. G'ariblarga qalqon ko'ksi qoya bo'lur. Qiyomatda arshdan unga soya bo'lur. Qamrab olar jalil zotning jalolati, chin mu'minning ibodatda halovati. Endi navbat Abdurashid akaga. Marhamat aka, mavzuni kelgan joyidan davom ettiring. 4-qism. Tarix takrorlanmoqda. Shunday qilib Alloh bu ummatga g'alaba berishini xohlasa, u zot shunga munosib sabablarni tayyorlaydi. Shu qoidani to'g'ri deb topganimizdan so'ng, kelinglar, bugungi ummatni holatiga bir nazar tashlaylik. Biz Salohiddin Ayyubiyning davriga o'xshash davrlarda yashamoqdamiz. U davrlarda ham ummat xuddi bugungi kundagidek tarqoq holda edi. Xuddi shu holatni bugun ham kuzatishimiz mumkin. Salohiddin Ayyubiy davrida musulmon davlatlari mustaqil edi. Xalifa esa faqat Bag'dodni boshqarar edi va uning ta'sir doirasi shu bilan chegaralangan edi. Bugungi ummat holati ham xuddi shunga o'xshash. Tarix takrorlanmoqda. O'tmishda ham ummat bunday vaziyatga tushgan. Keyin ummatga g'alaba kelgan. Shuning uchun biz ham g'alaba kelishidan noumid bo'lmasligimiz kerak. Agar inson jarning eng tubiga tushsa, boshqa yo'l qolmagach, u yuqoriga chiqishga majburdir. Bizning holatimiz ham shunga o'xshash. Yuqoriga ko'tarilishdan boshqa chora yo'q. O'tmishda Andalus davlati 4 qismga bo'linib ketgan va bu har davlatning boshlig'i o'zini Amirul Mu'minin deb hisoblar edi. Bu holat odatga aylangan edi. Shu vaqtdagi tarqoqlik bizning davrimizdagi tarqoqlikdan ham yomonroq edi. o'sha davrdagi odamlar xuddi hozirgi zamon odamlari boshqaruvga intilganidek hukmronlikka intilar edilar. Masalan, Ar-Rizvon taxtga o'tirish uchun o'z akalarini o'ldirgan va u Botiniya toifasidan yordam so'ragan. Yana boshqa bir misol. Arroha shahri ikki amir tomonidan bo'lib olingan. Ulardan biri boshqasini o'ldirish uchun Rom qirolidan yordam so'ragan. Qurtubada esa fitna vaqtlarida Umayya ibn Abdurrahmon ibn Hoshim saroyni bosib olib, katta deraza oldiga kelib, "Men amirman" deb bor ovozda baqirdi. Pastdan kimdir unga javoban baqirib, "Banu Umayyaning kuni bitgan" dedi. Shunda u "Bugun menga bayat beringlar. ertaga agar lozim ko'rsanglar, o'ldiringlar. Bir kun bo'lsa ham amir bo'lay. Menga shuning o'zi kifoya dedi. U davrlarda boy va kambag'allar orasida juda katta farq bo'lgan. Shu holatlar bizning kunimizda ham kuzatilyapti. Masalan, Melikshah sultonining qiziga berilgan mahr 130 tuya oltin va kumushdan iborat edi. sultonlarning to'yi mana shunday bo'lgan. Lekin u davrdagi kambag'allar qornini zo'r bazur to'yg'azar edi. Shuning uchun hozirgi vaqtlarda ham shunga o'xshash hodisalarni uchratsak, umidsiz bo'lmasligimiz kerak. Bunday ishlarning avval ham bo'lganini va Alloh o'zi bunday vaziyatlarni o'zgartirib qo'yganini unutmasligimiz zarur. Alloh ummatni keyingi pog'onaga tayyorlamoqda. Ibn Kasir rahimahullohning Al-Bidaya va Nihaya nomli kitobida shunday hadislar keladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ba'zi mintaqalarga alohida e'tibor qaratganlar. Shunday diyorlardan biri Iroq, Xorason va Shom o'lkalaridir. Aynan shu diyorlar Imom Mahdi chiqishi mumkin bo'lgan joylardir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Xorasondan qora bayroqlar chiqadi deb bashorat qilganlar. Eng ko'p hadislar esa Shom haqida aytilgandir. Shom bu Falastin, Suriya, Livan, Yaman va Iordan mintaqalaridir. 20 yil avval bu diyorlarda ahvol qandayligini bir tasavvur qilaylik. 20 yil oldin Iroq Bas partiyasining hukmi ostida edi. Bu partiya asosan dinga qarshi kurashgan. Iroqliklar shu paytda arablar orasidagi dindan eng uzoq xalq bo'lib, ashaddiy millatchi bo'lganlar. Men o'sha paytlarda subhanalloh, nahotki bu xalq o'zgarsa, lekin buning uchun vaqt kerak bo'ladi, der edim. Jihod boshlangunga qadar Xuroson diyorlari kommunistik diyor edi. Kommunistlardan qanday yaxshilik kutish mumkin? 80-yillar boshlarida jihod haqidagi xabarlar tarqala boshladi. Shom markazi Falastin. Falastinliklar esa islom dinini va Allohni o'sha vaqtlarda so'kishar, ichkilikka berilgan va axloqi buzuq odamlar edi. Bu davlat eng razil davlatlardan bo'lgan. Suriya ham bas partiyasi boshqaruvi ostida bo'lgan. Livan esa Yaqin Sharq davlatlarining parijji hisoblanar edi. Arablar dam olish uchun Bayrutga kelib, shu joyda ko'ngilxushlik qilib dam olib ketardilar. Yamanning bir qismi hadisda aytilgan o'sha Adin va Abiyan yerlari dunyodagi yagona arab kommunistik davlati bo'lgan. Shuning uchun men g'alabaga vaqt ko'p deb o'ylar edim. Umuman meni hayotim davomida bu xalqlar o'zgarmasa kerak deb o'ylaganman. Allohga hamdar bo'lsinki, oradan 20 yil o'tib, bu diyorlarda vaziyat keskin o'zgardi. Avvalda jihod Falastinda qad ko'tardi. Bu yerlarda bugungi kunda shahidlik o'z maqomiga chiqdi. Shahidlik ular madaniyatining ajralmas bir qismi bo'lib qoldi. Shahid o'z jonini Allohga topshirsa, uning oilasi palatga tikib o'tirardi. Odamlar esa ularni tabriklagani kelar. Go'yo ularning farzandi uylanganidek. Bugungi kunda dindan eng uzoq bo'lgan odamlar shahidlik madaniyatini qayta tiriltirdilar va ular birinchi bo'lib fidoilik amaliyotini yana tiriltirdilar. Afg'oniston kommunistik diyor. u joydagi odamlar dunyodagi eng savodsiz musulmonlar va islom haqida juda oz bilishar edi. Ularda katta olimlar ham yo'q, lekin shunga qaramasdan ular 21-asr jihodini boshlab berdilar. Shayx Abdulloh Azonning jihodiy ilmi ham aynan shu Afg'onistondan butun dunyoga tarqadi. Iroqchi, Iroqqa bir qarang, Saddam boshqarib turgan yerlar jihod maydoniga aylanadi deb kim ham o'ylabdi? Hatto amerikaliklar bunday natija bo'lishini kutmagan. Ular Bog'dod bizni gullar bilan qarshi oladi deb o'ylagan. Lekin subhanalloh, jihod maydoniga yangi front ochib berdilar va bu musulmonlar uchun juda muhim bo'ldi. Iroq Iroq yerlarini Alloh o'zi tayyorlab berdi. Chunki Saddam boshqaruvi vaqtida bunday voqealar bo'lishi mumkin emas edi. Alloh o'zi ularni yo'l boshchisini olib qo'ydi. Amerikaliklar kelib ularning boshlig'ini olib qo'ydi va ular uning o'rnini Ayman Zavohiri egalladi. Amerikaliklar o'zlari ham qanday qiyin ahvolga tushib qolganini sezmay qolishdi. Avvalda tarixda bo'lib o'tganidek, Alloh bu ummatga ham to'qnashuv kunini vujudga keltirdi. Endi bu hosil bo'lgan katta daryoda o'zlari ham oqib ketishadi. Janubiy Yamandagi arab kommunistik davlati islomning qayta tiklanish joyiga aylandi. Tiklanish markazi bo'lib, aynan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadisda aytib o'tgan Adin va Abyan mintaqalariga to'g'ri keldi. 20 yillar mobaynida katta o'zgarishlar bo'ldi. Bu esa g'alabaga yaqin qolganiga dalolat emasmi? Axir bu o'sha hadisda aytilgan yerlar-ku. Allohning o'zi bu mintaqalarni keyingi darajaga tayyorlayaptimikan? Shunday qilib Iroq, Xuroson, Yaman va Shom diyorlari keyingi bosqichga tayyor bo'lmoqdalar. Keyingi bosqich esa al-malhama, ya'ni katta janglar. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu diyorlarni zikr qilganida Mahdi va katta janglar haqida gapirganlar. Bu katta janglar oqibatida butun dunyoda islomiy xalifalik o'rnatiladi. Bugungi bo'layotgan voqea va hodisalar bizlarga o'sha katta janglar yaqin qolganiga dalolat qiladi. Agar biz haqiqatdan ham shu vaqtga yaqin qolgan ekanmiz, biz bir chetda o'tirib, bu oltin davridagi mukofotlardan quruq qolmasligimiz kerak. Chunki bu haqiqatdan ham oltin davrlardir. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Allohning rasuli bizlarga Hindni fathini va'da qildi. Agar men o'sha vaqtlargacha yashasam, mol va jonimni sarflab jon bersam, shunda shahidlarni a'losi bo'lar edim. yoki tirik qolsam, xalaskor Abu Hurayra bo'lar edim. Bu hadislarni o'qigan inson beixtiyor o'sha davrlarda yashagisi keladi. Bizlar esa aynan shu davrda yashamoqdamiz. Shayx Abdulloh Azom aytganlaridek, jihod bu bozordir. Insonlar o'ziga foydali savdolarini qiladilar. Keyin bu bozor bekiladi. Agar siz har xil gumonlar bilan uyda o'tirib qolsanglar, unda oltin imkoniyatdan foydalana olalmaysizlar. Chunki jannatning katta darajalariga yetish uchun katta qurbonliklar berish kerak bo'ladi. Alloh o'zi tanlab olganlargina oxirigacha yetib boradilar. Chunki bu kelayotgan katta janglar fitnasi ancha jiddiy bo'ladi. Qadirdoning qayda qoldi? Kimlar bo'ldi qadrdon? kimdir toldi kimdir oldi yuking ko'tarishi bor ansorlarning yurtida yurib qo'lma qo'l muhojirlar baxtiyor topib to'g'ri yo'l jihoddadir baraka shoshing do'stlar diniy makonga hijrat qiling vaziristonga sof islomga daxldor bo'ling. O'tmoqdamiz nurli zamonga. Nasib etsin sizga ham hijrat, yaratgandan kelmoqda nusrat. Sustlik qilmang kelganda fursat. Hijrat qiling Vaziristonga. Mahrum bo'lmang siz ham jihoddan, yordam so'rang ul buyuk zotdan. Chiqing endi xorlik hayotdan, hijrat qiling Vaziristonga, kutmoqdalar sizni ansorlar, har dam jihod yo'liga chorlar, ey islomiy muhit gazorlar Hijrat qiling Vaziristonga, fitnachilar sizga kuysa ham, yolg'on yashiq gaplar uysa ham, yo'lingizni to'sib qo'ysa ham, hijrat qiling Vaziristonga, munofiqlar dillarni g'ashlab, chiqar yo'ldan fitnani ushlab, siz ularni Allohga tashlab, hijrat qiling Vaziristonga, yashang doim islomga moyil, yovlar qolsin sizlarga qoyil, qabul qilar sizni qaboil, hijrat qiling Vaziristonga. Yangi muhojirlarimizning hijratlari davom etmoqda. Birodarimiz bizga o'zlarining mohirona tarzda yozilgan she'rlari bilan tanilgan Abdulloh bo'ladilar. Demak, biz kutgan shoir keldilar. Endi siz ularning o'z og'izlaridan o'zlari yozgan she'rlarini tinglaysiz inshaalloh. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Shoir Abdulboqi Andijoniy. Alhamdulillah Alloh taoloning fazl marhamati bilan shu yergacha yetib keldik mana. Qiyinchiliklar baribir bo'ladi har qanday holatda ham lekin alloh taolo chin dildan niyat qilib chiqqan insonga o'ylagan niyat maqsadlariga baribir yetkazadi chunki alloh taolo o'zi qur'onda marhamat qilgan astag'izbillah in tansurulloha yansurkum yusabbit aqdamakum deb alloh taologa yordam bergan beraman deb chiqqan har bir insonga alloh taolo o'zi yordam beradi mana alhamdulillah yetib keldik endi kelajakda qiladigan xizmatlarimizda ham inshaalloh allohdan marhamat so'raymiz alloh taolo o'z fazli bilan yordam beradi inshaalloh mana shu yetib kelishingizni e, vatandan boshlab bir chekkadan aytib berasizmi endi vatandan boshlab aytib beradigan bo'lsam juda uzunlik qilib ketadi vatandan boshlab qilgan hijratlari haqida gapirishlarini ko'ndira olmadim lekin yevropadan bu yergacha bo'lgan hijratlardan ba'zi joylarni aytib berdilar endi u yerda ko'p fitnalar fitna ham har xil bo'ladi demak siz ham fitnachilarga uchragansiz fitnachilarga eh, shaytondek odamlar yurishadi yevropada yurgan paytimizda shu ignani ustida turgandek his qilardik o'zimizni hech halovat yo'q iymon saqlab qolish qiyin shayton sifat odamlar, yerdagi holatlar. Endi ko'pgina hozirgi birodarlar yerlarda aldanib, kelolmay yurganlari bor. Ba'zilar o'zi ruhiy tayyor bo'lmaganlar bor. Shu yerga aniq ishonch hosil qila olmayotganlar bor. Yonida imkoniyati bo'lib turib, puli bo'lib turib kela olmay yurganlari ham bor. Endi shu fitnalar aralashib qolib kela olmay yurganlar. tushungan odam xorlik hayotdan chiqish kerak. Qanaqa bo'lsa ham islomiy. Siz xorlik hayotdan chiqishingizga, demak, internet sabab bo'lgan. Internet sabab bo'ldi. Shu haqiqatni topishim sabab bo'ldi. Ana shu yerda Alloh taolo menga ko'rsatib qo'ydi internet orqali. bu o'zi internetda kofirlar bir yomon ish ishlardan foydalanish yo'lida chiqargan bo'lsa, Alloh taolo ularga shu qarshi ham ishlatib qo'yapti-da bu internetni musulmonlarni ko'zini ochib, uyg'otib, e, haqiqatni bilmayotganlarga haqiqatni bilgizib qo'yishga ham Alloh taolo qodir zot. Mana hammamizga, mana ko'pchilik birodarlarga shuni yo'lda tushuntirib, ana ko'pgina birodarlar mana shu internetdan topishyapti-da. Şey shu haqiqatni ko'rib, mujohidlarni amaliyotlarini, hayotlarini ko'rib turib, e, islomga qilayotgan xizmatlarini ko'rib, ko'pchilik ishtiyoq oshyapti shu yo'lga. Keyin e, hijrat qilib chiqishyapti. Bizdan oldin ham qanchasi hijrat qilib kelishdi. Endi bizdan keyin ham hijrat qilamiz deb yurgan birodarlar bor. Yevropada? Yevropada shu. Demak, biz haqimizda e, ular yaxshi fikrda inshaalloh. Yaxshi fikrda. Alhamdulillah, ko'pchilik birodarlar yaxshi fikrda. shu video lavhalarni tomosha qilishadi. Haqiqatda ham bu mujohidlarda filmlarda haqiqat u kufrda videolarda nuqul yolg'on yashiqlar u bo'lmagan narsalarni ko'rsatishadi. Lekin mujohidlarda e, haqiqiy maydonda turib e, qilayotgan faoliyatlari bu ochiq turgan haqiqatda bu hech kim inkor eta olmaydi buni bu jihod maydonlariga kelishingizga kimlar sabab bo'ldi kimlar yaqindan yordam berdi yoki kimlar qarshilik qildi bu jamoatga kelishimizda birodarlar bor shu birodarlar yordam berishdi aloqa o'rnatishdi shular shu yerdagi mujohid birodarlar bilan internet orqali bog'lanishdi bizga ham yo'l ko'rsatishdi mana shu birodarlar jo'natishib shu yoqqa mana shu nima dokument masalasida ham yordam berishdi ular endi ular ham E, dokument qilib berayotgan birodarlarga berishganda ular ham e, keyin ular bilib qolishib nimani bilib qolishdi endi bu harakat islomiy harakatga kelayotganimizni bilish siz aytmagan edingizmi shu harakatga kelishingizni yo'q biz aytmagan edikda qayoqqa borishimizni keyin ular bilishgandan keyin e, agar bilganimizda qilib bermasdi qilib berishmasdi ekan shu tomonga borishlarini bilganlarida degan gaplari bo'lganda keyin men buni ham men men ham cherez eshitdim bu gaplarni o'zim xafa bo'lmadingizmi shaxsan gap xafa bo'ldim chunki agar e, fisabilillah bo'lsa Alloh Allohni roziligi uchun qilinadigan xizmat bo'lsa u farqi bo'lmasligi kerakda qaysi jamoatga, qaysi tomonga afrikaga ketyapti amerikaga ketyapti lekin bitta jamoatga ketyapti Alloh yo'lda xizmat qilayotgan jamoatga ketayotgandan keyin qilib beraverish kerakda bu gap bu haligi bir tarafkashlik bo'ladi-da. endi mo'min odam aytmaydi-da u gapni shu bir ularga endi odam quloq solmaslik kerak-da. Agar ularga quloq solinadigan bo'lsa odam qattiq adashib qoladi. Lekin Alloh taolo alhamdulillah asradi o'shnaqa narsalardan, bunaqa fitnalardan. Niyatimiz chin bo'lgan ekan, mana alhamdulillah mana shu harakatga yetkazib keldi Alloh taolo. Keldik. Mana e, siz harakatga kelmasizdan ozgina muddat oldin sizni yuborgan birodarlar bilan ham internet orqali yozishib bir suhbatlashdim ular sizni so'rayverishdi keldimi keldimi keldimi deb mana endi inshaalloh o'ziz kelganingiz haqida o'sha birodarlarga jamoatda ko'rgan kechirganlaringizni aytib bersangiz jamoatda ko'rgan kechirganlarim hammasi mashaalloh birodarlar hammasi aka ukadan ham qalin bu yerda hamma bir biriga e, xushmuomala mana shu kofirlarga qanchalik shiddatli bo'lsa e, mo'minlarga shunchalik muloyim xushmuomala hamma bir biriga yordam bergan bu yerdagi holatlar hammasini endi kelmaguncha odam o'zi fitnalarga aralashib ana shu yoqlarda yuraveradi agar ana shu fitnalarga aralashib yuraveradigan bo'lsa alloh taolo qalbini muhrlab qo'yadida hech qachon kelolmayni qilib qiladi. aning uchun fursat borida mana shu jamoatga e, mehr uyg'onganda odam harakat qilib shu kelib olish kerakda bo'lmasa yuraversa Alloh taolo qalbini muhlab qo'yishi mumkin. Endi bu jamoatni men tanlaganim sababi Muhammad Tohir Foriq rahimahulloh e, murojaat degan filmini ko'rganman. Tohir aka aytib o'tadilar. Shu hech qaysi bir kufrga qo'l bermaganliklari ana shu biz hech qachon kufrga qo'l bermaymiz deydi ana shu yana boshqa bir video lavhada ham bu qo'l kesiladi lekin kufrga uzaymaydi degan joylari bor ana shuning uchun hech qachon kufrdan yordam olmaydigan hech qachon kufrga bir o'zini topshirmaydigan jamoat bo'lganligi uchun mana shu jamoatni tanlab keldik alhamdulillah mana alloh taolo o'zi ko'rsatdi adashmaganligimizni tushundik bildik o'zi u tomonda yurganimizda ham bizni unaqa fitnalar alda olmasdi chunki boshlashi muhammad tohir foruxni videolarini ko'rganimdayoq qalbimga shunaqa muhrlangan shunaqa qalbimga joylashgan mana shu jamoatga boraman inshaalloh degan niyat bo'lgan mana qarorimizda qat'iy bo'ldik alloh taolo yetkizib keldi alhamdulillah abdulboqiy radiolarni ham eshitib turarmidingiz radiolarni eshitardik shu jumadan jumagacha dasturlarni mukammal eshitib borardik qanday dasturdagi e, bir dasturga fikr mulohazalar yoki biron bir kamchiliklar bo'lsa yo'q dasturlar e, mashalloh kamchilik topishni hojati yo'q unda dasturda e, haqiqatlar aytiladi ana shu bu yerdagi holatlar ko'pgina chetdagi e, bo'layotgan ishlar ham mujohidlarni amaliyotlari hammasi aytib o'tilyapti bu yerga muhojirlar oqimidan degan dasturi ham bor mana bizga o'xshab mana muhojir bo'lib yangi hijrat qilib kelganlarni bugun tongi dasturni eshitdingizmi radioda bugun tongi dasturni eshitdim mashalloh qanday bo'ldi mashalloh endi u yerdagi birodarlar qolgan birodarlar ham eshitishsa bizni gaplarimizni eshitishsa sizga bir yangilik aytaymi mana tashqaridan bizga bir xabar keldiki harakatda ichida radio yo'q ular faqat internet uchun xos tayyorlashadi degan gaplar keldi shunga munosabatingiz mana siz o'z quloqingiz bilan radiolarni eshityapsiz men o'z qulog'im bilan eshitdim ana shu bir biz internetda qanday ko'rgan eshitgan bo'lsak bu yerda ham bu yerda aholisi e, eshitar ekan radiolar radio bor ekan bu yerda u internet uchun maxsus emas ekan radio bor ekan haqiqatda ham vatanda ota onangiz e, bu yerlarga kelishingizga qarshi emasmi qarshi bo'lmaganmi ota onam albatta qarshilik ko'rsatishgan endi ular e, hozir e, tushkunlik holatiga tushib qolishgan endi yerdan chiqib ketib men bu yoqqa kelib yuborganimga ular rozi endi meni qaysi yo'l bilan ham bo'lsa ham endi o'ziga qaytarib olmoqchida shu kufr holatiga qaytarib olmoqchi shu qanday yo'l tutishdi sizni qaytarib olishi uchun eshitishim bo'yicha folbinlarga borishgan murojaat qilishgan oldinlariga endi e, borgandan keyin aytib beradi ular jinlar yordamida aytishadi demak sizni qaytarish uchun folbinlarga borishgan folbinlarga borishgan folbinlar endi e, bir narsalar qilishadi endi ular orqamdan jinlarni jo'natishadi endi bu yerdalar ehtimol vasvasa ham qilar lekin alloh taologa e, men bog'lanib turaman inshaalloh alloh taolo ularga yo'l qo'ymaydi haqiqatdan ham jinlarni ishga solishdimi sizga qarshi solishibdi solishib keyin folbin aytibdiki yigirma kunlarda ko'ngli sovib qaytib keladi ko'rasiz degan gaplarni qilibdi. <laughs> bekorlarda aytibdi inshaalloh alloh taolo ya'ni jihod maydonida siz yigirma kun bo'lasiz keyin ko'nglingiz sovib qaytib ketasiz ko'nglim sovib qaytib ketaman shunaqa hozir qancha bo'ldi kelganingizga kelganimga mujohidlarni yoniga kirib kelganimga уже o'n kun bo'ldi demak o'n kundan keyin sizni ko'nglingiz sovishi kerak <laughs> sovib ketishi kerak lekin meni muhabbatim yana ham kuchayib ketyapti oldingi yoqda yurgan paytimdan ham ko'ra hozir bu kelib olib endi yana ham mukammal bir muhabbat uyg'ondida shu jihodga mana shu birodarlarga bo'lgan endi ko'zim bilan ko'rib guvohi bo'lib turgandan keyin ancha yana ham muhabbat bo'ldi-da jihodga, birodarlarga. Men sizlardan bo'lmadim xolos, ko'z yosh to'kib bo'zlamang onam, jannat yo'lini tanladim xolos, endi meni izlamang onam, mujohidni demangki johil, jihod qilar jannatga dohil, dengiz sari intildi sohil. endi meni izlamang onam hayot asli shahodat ekan shahid bo'lish saodat ekan jihod buyuk ibodat ekan endi meni izlamang onam bolaligim eslab turibsiz sog'inganda yig'lab yuribsiz bekor men deb uylar quribsiz endi meni izlamang otam shahodatni ko'zlagan edim din yo'lida bo'zlagan edim men ku haqni izlagan edim endi meni izlamang onam Alloh bizga qilmasin qahr, keching mendan bo'lsa ham tahr, Akam ukam qoldilar axir, endi meni izlamang onam. Armonlarim terdingiz meni, shoir o'g'lim derdingiz meni, chin dunyoga berdingiz meni. Endi meni izlamang onam. Bu hijratim qasosga doir, Afg'on, Iroq, balki Jazoir, jannat sari otlandi shoir, endi meni izlamang onam. Yevropaga hijrat qilib chiqqanmisiz yoki ishlash uchunmi? shu э, ishlash uchun avvalo chiqqanmiz chunki u paytda sir bo'lmasa nima ish qilgansiz yevropada u yerda qurilish ishlari asosan shu ustachilik ustachilik mana shu qurilishga daxldor bo'lgan hunarlar ana shu hunarlar ustida ishlaganmiz keyin qanday topdingiz bu yo'lni bu yo'lda e, internet orqali internetdan ana shu одноклассник mobilniy agent yana shunga o'xshash youtube degani bor shularga kirib mana haqiqatlarni bilib, mana shu yerda ko'p haqiqatlarni ko'rdik. Qanday haqiqatlarni ko'rdingiz? Endi O'zbekistonda yo'q haqiqatni e, internetda ko'rdik-da. Misol O'zbekistonda odam erkin fikrlay olmaydi. u yerda haqiqatni hech qaysi bir dastur orqali qo'yilmaydi. Televideniyada ham, radioda ham hech qachon u haqiqat aytilmaydi. O'zbekistonda yurganimda men bu jihod yo'lidan hech ham xabarim bo'lmagan, lekin ana shu olim insonlarni qamalib ketayotganligi bir qalbimga bir achinarli holat solardi. Achinardim ana shu olim insonlarni yo'q bo'lib ketayotganligidan. O'zim shu narsaga rozi bo'lmagan holatda yashardim. Keyin ana shu insonlarni e, nimaga qamalib ketganliklarini bildim. Keyin chetda yurgan haqiqiy islomga xizmat qilayotgan insonlarni hayotini bilan tanishdim internet orqali. Internetda ko'rdim mana shu xususan Tohir aka rahmatullohni mm, video dasturlarini, ma'ruzalarini eshitdim. Ana shuni eshitib, keyin men ko'zim ochildi. U paytgacha ko'rmagan edim. Eshitib qo'yardim ana shu shunaqa terroristlar vahobiylar degan tamg'alar bilan eshitardim bu insonlarni lekin alhamdulillah o'sha paytda ham bu insonlarga qarata bir yomon so'zlar ishlatmaganman shuning uchun ham endi alloh taolo meni bu yo'lga chiqardim deb o'ylayman mana alhamdulillah topdik shu yo'lni alloh taolo o'zi to'g'ri yo'lni ko'rsatib qo'ydi ana shu insonlarni qoldirib ketgan siyratlarni ko'rib e, ko'zimiz ochilib mana alhamdulillah yetib keldik. Mana shu she'rlarni yozishni siz qachondan boshlagansiz? bu she'rlarni yozishni boshlaganimga o'zi ko'p ham bo'lgani yo'q. Lekin bu jihodiy ruhdagi she'rlarni avval men yozmasdim. Faqat e, u paytgacha e, shu haqiqatni bilganimcha men diniy she'rlar yozardim. Endi u ham ular ham haqiqat bilan yozilardi. Dinni chiroyli ko'rsatish, mana shu namoz to'g'risida she'rlar. Hop, jihodiy she'rlaringizdanchi? Jihodiy she'rlardan endi ko'p yozganman. Bittasini aytib bering shularni. Shulardan muhammad tohir forig' rahimahullohga atab yozgan she'rimda aytib bersam kofirlarning tuzmiga tuflab din dardida g'am chekdi ko'plab rijollarni afg'onga to'plab mo'minlarni uyg'otdi tohir rihlat qildi baqoga oxir dinimizni qopladi chimmat olimlari qilmadi himmat islomidan kechganda ummat mo'minlarni uyg'otdi tohir rihlat qildi baqoga oxir jihodlarda chin bo'ldi g'oziy yodga tushdi hattoki moziy Robbim undan bo'l endi rozi. Mo'minlarni uyg'otdi tohir, rixsat qildi baqoga oxir. sen, dunyo sen, bunchalar bevafosan. Qaytar dunyo qissalari. Mahbubga ham jafosan, dunyomsan, sen bir ayol hikoya qiladi. Men erim bilan birga yashar edim. O'g'lim 12, qizim 10 yoshda edi. Onam g'ayratli ayol bo'lib, biz farzandlarini bekamukus katta qildi. U ayollar bozorida tijorat qilar, ukam bilan uning xotiniga ko'p pul berar edi. Onam peshin paytida uyda bo'lib, bozorga asrdan avval borar, uyga esa kechqurun xuftondan keyin xorib, charchab kelar edi. Onam, ukam yoki uning xotini bilan nonushta yoki kechki choyda ularning gap so'zlari ularga pul berib, bolalaringga narsa sotib ol, ayolingga narsa olgin kabi gaplar edi. Shuning uchun ham onam ularning nazdida suyukli va mo'tabar edi. Kunlarning birida onam ijaraga olingan mashinada uyga qayta yotib falokat yuz berdi. Onamning mashinasi bilan boshqa mashina to'qnashib, onamning bosh miyasi chayqaldi. Badanining yarmi shol bo'lib qoldi. Onam uyda o'tirib qoldi. unga qaraydigan xizmatchi, yeyish ichishida unga yordamchi kerak edi. Ukamning xotini onamga xizmat qilishdan bosh tortdi. Ukamga uning onasiga xizmat qilmasligini aytib, onasini uydan chiqarib yuborishini talab qildi va onamni mening uyimga olib borib qo'yishni aytdi. Chunki uning nazdida men onamning qizi bo'lganim sababli xizmatini ham men qilishim kerak edi. Ukam onamni uyimga olib keldi. Men bundan xursand bo'ldim. Chunki onamning menga qilgan beminnat yaxshiliklarini qaytarish imkoniyati tug'ilgan edi. Onamni parvarishlab, erimga ham qaramay qo'ygan, unga xizmat qila olmayotgan edim. Toqati toq bo'lgan erim yo uni yoki onamni tanlashimni aytdi. Men hech ikkilanmay onamni tanladim. Chunki erim men siz ham boshqa ayolni topa olishini bilar edim. Onamning esa mendan boshqa unga qaraydigan hech kimi yo'q edi. Erim meni taloq qildi. Shundan keyin bor zeb zinatlarimni sotib, puliga kichikroq uyni ijaraga oldim. Va o'sha uyda onam, men, o'g'il qizlarim bilan birga yashay boshladik. Ortgan pulimni ishlatib tugatgach, nima qilishga boshim qotib qoldi. Uy egasi ijara haqqini so'rab kelar, men esa kunlik yemishimizni topishgagina qodir edim. undan muhlat berishini so'radim. Lekin bu hol qachongacha davom etadi? Uy egasining sabri tugab, uyini bo'shatishimizni aytdi. Yuklarimni olib, onam va bolalarim bilan uydan chiqib ketdik. Bizning boradigan joyimiz, yordam beradigan odamimiz yo'q edi. Lekin ukam bor-ku. Axir onam unga ham ona-ku. Ahvolimizni tushuntirish uchun uyiga bordik. Ishkini uning xotini ochdi va ukangiz uyda yo'q. Sizlar bilan ko'rishini istamaydi dedi. O'ylasam, ukam onamni mening oldimga tashlab ketganidan beri biror marta ham onamdan xabar olmabdi. Shunday ekan, onamning o'zini istamagan inson qanday qilib uyiga 4 jonni qabul qilib, ularning oshnoniga qaraydi. Bizlar ko'chada, daraxt tagida yo'lovchilar uchun bo'lgan maxsus yo'lakka joylashdik. Bir kishi sadaqa berish uchun oldimizga keldi. Ikkinchi kuni ham kelib, bizdan nega bu joyda turibsizlar yashaydigan uyingiz yo'qmi deb so'radi men shu yerdan boshqa joyimiz yo'qligini aytdim u yaqin qarindoshinglar bordir dedi men bizlarni ko'chaga tashlab qo'ygan eng yaqin jigarimizdan bo'lak qarindoshimiz yo'q dedim u odam bir oz jim turib bizning ahvolimizni ko'rib ko'ziga yosh keldi. Bir ozdan keyin qaytib kelib, yuklaringizni olib, men bilan yuringlar, dedi. Men qayergaligini so'radim. U bu yerdan yaxshiroq joyga deb javob berdi. U odamga rahmat aytib, hammamiz uning mashinasida bir uyga keldik. U odam bizlarga uyning eshigini ochib berdi. Go'yo o'shanda bizlarga saodat, tinchlik, xotirjamlik va rohat eshigi ochilgan edi. U bundan keyin mana shu joy sizlarning uyingizdir. Bu yerda sizlarni hech kim bezovta qilmaydi. Sizlardan ijara haqqi ham olinmaydi. Yana kerakli narsalarni o'zim keltirib beraman. dedi. Bu kichkina uy bizlarga katta qasrdek ko'rindi. Saxovatli kishi bizlar uchun uyga kerakli barcha narsalarni olib kelib berdi. Bundan tashqari, u har hafta yeyish ichishimizdan ham xabar olib turar edi. Hatto u kishi kiyimlarimizni ham olib berdi. Ayoli ham bizlarni ziyorat qilish uchun 2-3 haftada bir kelar. Yana u odam bizlarga har hafta pul ham berib turar edi. Men onamga xizmat qilish uchun bo'sh edim. Keyin o'g'il qizimni maktabga joyladim. Shu holda 4 yil ham o'tib ketdi. Onam vafot etdi. Boshqalar kabi keldi-ketdini kuzatish uchun ukamga xabar yubordim. Ukam bir qancha do'stlari bilan keldi. Kelganlar ukamga ta'ziya bildirishar, Allohdan unga sabr tilashar edi. Janoza namozini o'qib bo'lishgach, mayitni qabristonga olib borib ko'mishdi. Shundan keyin ukam ketib, qaytib kelmadi. Bizning ahvolimiz qayerda yashashimiz bilan qiziqmadi. Menga ta'ziya ham bildirmadi. Sizlarga aytishni unutibman. Uyimizdan chiqib ketganimizdan buyon erimni ko'rmagan edim. O'zi ham farzandlarini ko'rish, hol ahvol so'rashni lozim ko'rmadi. Saxovatli kishi odatiga ko'ra bir hafta o'tib keldi. Unga onam vafot etganini aytdim u menga ta'ziya bildirdi ayolini olib keldi ikkovlari ham ta'ziya uchun kech qolishganiga uzr aytib menga ta'ziya bildirishdi men ularga minnatdorlik bildirdim u kishi bundan keyin ham aloqalarimiz uzilmasligini uy mendan keyin farzandlarimga qolishini aytdi uning shuncha yildan buyon qilib kelayotgan saxovatiga rahmat aytib, keyingi safar ayolini olib kelishini aytdim. Ayol keldi. Unga agar menga loyiq ish bo'lsa, qilishimni, farzandlarimni o'z peshona terim bilan boqmoqchi ekanligimni, avval onamga qarashim kerakligi uchun tashqariga chiqa olmaganimni, hozir esa farzandlarim katta bo'lib, maktabda o'qishayotganligini, o'zim esa uyda bekorchi bo'lib o'tirishni yoqtirmasligimni aytdim. Ayol bu haqda eridan so'rab, javobini yetkazishini aytdi. Keyingi hafta saxovatli kishi kelib, qizlar maktabidan menga ish topganligini, agar rozi bo'lsam, o'sha yerda ishlashimni aytdi. Men rozi bo'ldim. Yashirmayman. Xursandligimdan uchib ketay ham dedim. Sababi u maktabda mening qizim ham ta'lim olar, shu bilan birga maktab uyimizga yaqin edi. Vazifamni bajarishga kirishdim. Ishimni g'ayrat bilan qilganim sababli o'quvchilardan tortib maktab direktorigacha meni yaxshi ko'rib qolishdi. O'qituvchilar mendan yordamlarini ayashmadi. Biri menga farzandlarimga kiyim hadya qilsa, boshqasi qizimga maktab formasini olib berdi. Kunlar shu zaylda o'tib borar, bizlar esa odamlardan mehr ko'rib yashar edik. Chunki men onamga qilgan yaxshiliklarimning mukofatini olayotgan edim. Allohga hamd bo'lsin. Bir kuni ukam oldimga kechirim so'rab keldi. Sababini surishtirdim. Ukam onamga menga qilgan behurmatligiga afsus chekishini, tijorat do'koniga o't tushib, hamma yoq yonib ketganligini, erining yomon ahvolga tushganini bilgan xotini undan taloq qilishni so'rab onasinikiga ketganini barcha-barchasini aytib berdi. Ana shunday. Bir muddatli lazzating shunga shuncha xizmating besh kunlikdir izzating kimlarga mahliyosan dunyomsan dunyosan dunyomsan dunyosan bunchalar bevafosan dunyomsan dunyosan mahbubga ham jafosan dunyomsan dunyosan bunchalar bevafosan dunyomsan dunyosan mahbubga ham jafosan Shu o'rinda Isomiddin birodarimiz yozib qoldirgan bir she'rni ham o'qib bersam. Xilofat yo'q islom ummati sarson, mu'mina nomusi toptaldi oson, din qolib dunyoga berildi inson. Jihodga chiqinglar ey musulmonlar. Yordam kutmoqdalar mazlumlar har on. Kofir uchqichidan to'lganda osmon, shahidlar qonidan jamlanar ummon. Jihodga chiqinglar ey musulmonlar. To'lganda isyonga bu ko'hna jahon, xilofat qurmoqlik bo'lganda armon. Ko'ppaklar hursa ham o'tar bu karvon. Jihodga chiqinglar ey musulmonlar. Jihod farz bo'ldi-yu o'tdi ko'p zamon. Vaqt emas degan o'y soldimi gumon. Gumonlar qarida yurarsiz hamon. Jihodga chiqinglar ey musulmonlar. G'alaba yaqindir, do'stim sen ishon. aniq va'da berdi Rahim Rahmon. Axir biz barchamiz dunyoga mehmon, jihodga chiqinglar ey musulmonlar. Endi yana bir qiziqarli qissa birodarimiz Barroning hidoyatdan avval armiya safida bo'lgani haqidadir. Bu yog'ini birodarimizni o'zidan tinglaylik. Mana mana siz qaysi vayskda bo'ldingiz? Shu kufur xizmat bo'lganimizda chegara qo'shinlarida bo'lganmiz, Termiz shahrida. Avonasov bilan chegara sarhatida. Necha yil? bir yarim yil bir yil bir yarim yil xizmat qilganmiz kufr xizmatida mardlik jasorat bu o'z vatanini aziz va muqaddas bilgan har bir er yigitga xos xislatlardir qurolli kuchlarimiz safida xizmat qilayotgan o'g'lonlarimizning har kungi hayot tarzining o'zi jasorat chunki ular tinchligimiz osoyishtaligimiz kafolati bo'lib har daqiqa hushyor va sergaklikda sarhadlarimiz mustahkamligini ta'minlamoqdalar chegara qo'shinlarida bitta maqola bor askar uxlayapti, xizmat ketyapti degan maqola bor. Shunga qattiqroq amal qilishadi. Xo'p, sizlar endi afg'on chegarasini afg'onlardan qo'rqdilarmi qanaqa? Afg'onlardan emas, biz chegara qo'shinlarini начальник zastavadan qo'rqilardik. 3 kishi chiqsa, ikkitasi uxlanib, bittasi paylab yurardi. Начальник zastav uxlayotganini ushlab olsa, urib-urib 305 yil jizbatga berib yuboradi. Shuning uchun qamalib ketmaylik deb urmasa <laughs> payrab turardik. mana shu harbiy sohada xizmat qilish milliy armiyamiz saflarida askar bo'lish har bir yigitimizning burchiga aylandi payraga qo'yishdan oldin bir uchopkada o'tiradimi qanday albatta nima o'rgatadi albatta birinchi ta'lim bo'ladi chegaraga qo'yishdan oldin ta'lim bo'ladi ham jismoniy jismoniy tayyorgarlik qanchalik jismoniy tayyorgarlik juda muhim chegarachi doim jismonan tayyor turishi kerak misol har bitta insonga bir ikki tanlangan qurol bo'ladi misol piko beriladi ba'zilarga ba'zilarga svd beriladi ba'zilarga avtomat beradi aks beriladi shu o'zi berilgan qurol bilan xizmat qiladi chegarada ta'limlarni o'tadi u yerda uy qanaqasini ham sinaladi kam suv beriladi misol hamma cho'lli joylarga moslashtirib ta'limni o'tkazadi askarda endi kishi askarni chegarachi har tomonlama tayyor bo'lishi kerak bizning oilamizda shu sohani men shu sohani tanladim bundan o'zim va oila a'zolarim ham xursandlar bizning ishimizda intellektual tayyorgarlik juda yuqori bo'lishi kerak yo sizlar bo'lgan paytda afg'oniston islomiy amirligiga bor paytimi bor ana o'sha davrda endi qanday bir mujohidlardan bo'lgan bir qo'rquv bormidi bir qandaydir bir toliblardan qo'rquv bormi bali avvaldan qo'rqishadi toliblardan mujohidlardan qo'rqadi kufr e, u misol televizorda unisi u yerda radiolarda gapirishi mumkin biz qo'rqmaymiz deb o'zingiz bu paytda namoz o'qimadingiz kufr xizmatida namoz o'qitirmagan bizni o'qimaganmiz namoz o'qisang qamab olamiz vahobiysan anaqasan deb qamab olamiz deb shunaqa degan qo'rqitishgan namoz o'qimaganmiz kim xizmat qilsa ba'zi bir ikkitasi bor edi bizdan oldin katta oldin olti oy bir yil oldin kelganlar bor edi namoz o'qiganlarda chegara anaqalarni qo'ymardi ularga ishonmardi ular endi o'tib ketishi mumkin sotishi mumkin degan maqsadda ularni xizmat qiluvchi powerlikka kachigar pachigar shunaqa bunaqa ishlarga tiqib yuborardi unaqalarni im anaqa qo'ymardi chegara qo'ymardi chunki ishonmardi unaqalarga yo'q o'sha masalan toliblardan qo'rqish qay darajada masalan bor edi haybatimi yoki siz aytyapsizku ku uxlab yotardik payrada, ha? Qo'rquv bo'lgan odam uyqusi kelmaydi-ku. U endi kufr o'zi askarlarga o'zi nima deydi? Toliblar tarafdan olingan videolarda misol odamlarning kallalarini yuzganlarini o'zlari qo'yib beradi. O'zlari qo'yib berib, o'zlari aytardi. Bitta shug'ullangan Tolibon 8 ta askarni tinchitadi deb o'zlari aytardi qo'rqisib sen uxlamagin orqangda ota onang bor ota onangni kim qo'riqlaydi uyingni kim qo'riqlaydi sen uxlamasdan qo'riqlagin deb men maqsad uxlamaslikka haligi anaqa qilishga anaqa qilardi baribir askar askar ekan uyquni uyqu bilan o'tkazardi anaqalarni vaqtlarini prezidentimizning vatan himoyachilariga yo'llagan bayram tabrigida e'tirof etilganidek ayni vaqtda qurolli kuchlarimizning salohiyati va jangovar tayyorgarligini har tomonlama mustahkamlash mamlakatimiz suvereniteti va uning davlat chegaralarini himoya qilish choralarini kuchaytirish borasidagi ishlarni davom ettirish ana shu tashqi siyosiy strategiyani izchil amalga oshirish o'zbekistonning xavfsizligi va barqarorligini ta'minlashning eng muhim sharti va kafolatidir bir yarim yil ichida biror hujum bo'lmadimi hujum toliblar tarafda. hujum bo'lgani yo'q onda sonda o'sha uya eshitib qolardik bu zasavda, u zasavda bitta ikkitasi o'libdi ekan shu afg'oniston tarafida snayperdan otilib ekan shu vishkada turgan askar o'libdi ekan degan gaplarni eshitganmiz o'zi hujum bo'lganini eshitganimiz yo'q vallohu alam hujum bo'lib bir kunda o'zida terimizni o'zini olib qo'yardi vallohu alam quvvat qanaqa endi bizga aytardi misol qirg'iziston hujum bo'lib qolsa dushman tarafdan hujum bo'lib qolsa sizlar chegara qo'shinlari o'n daqiqasi shu sarhadda o'n minut ushlab tursanglar sizlarga ichki kuchlar qurolli kuchlar yetib keladi hujumga artilleriya bormi shunaqa bormi endi havo hujumi shunaqa narsa yordamga yetib boradi o'n minut u yerda tursin o'n minut vallohu alam ulgumaydi ishqilib 10 minut emas, 5 minut qo'riqlashga ulgurmay qoladi уже Termiz уже mujohidlar olib qo'yadi. Maxsus guruh tomonidan bir necha marta qo'shni Afg'onistondan yurtimizga xufiyona o'tishga uringan kontrabandistlar to'xtatib qolingan. kufrni askarlari, ofitserlar o'zlari shug'ullanadi shu bilan. Hattoki gera sotayotganlar gera tashayotganlarni nima u gera? olgan Geroin degan. Ya'ni gera deb qo'yishadi anaqa ko'cha tilida. o'zi geroin. Xo'p, siz Termiz chegarasida bo'ldingiz-a? Bale. katta qurollar tank to'p qanaqa narsalar o'zi chegara misol chegara qismlari bo'lsa o'n uchta sostavimikin bor afg'oniston o'zbekiston afg'oniston chegarasida necha kilometr endi har bitta zastavaga o'zini qurollaydigan yeri taqriban o'n kilometrdan bir zastavada nechta o'n kilometr to'qqiz kilometrdan to'g'ri keladi har bittadan shunaqa bir yuz ellik to'rt kilometr yo bir yuz ellik yetti kilometr bo'ladimi shunaqa bitta zastavada qancha odam har xil bo'ladi misol odam uyga ketadigan paytlar bo'lib qolsa o'ttiz o'ttiz beshtagida tushadi o'ttizta o'ttiz beshtagida tushadi eng odam ko'p bor payt saksontadan yetmishtagina bo'ladi bitta zastavada bitta zastavada ho'p shu soldatlarni jang bo'lsa urushishga bir nimasi bormi ruhiyati bormi jang qilish anaqasi emasu biz shu savolga Sarosiyada bo'lgan jangda 2000-yil, hmm. 2001-yil jang bo'lgan bo'lsa, shu ikki jangda e, bo'lgan anaqalarni eshitganmiz. Kurdi askarlarni, ya'ni oddiy askarlar, keyin ofitserlar shu jangga meni jo'natmasin deb o'zini qo'lidan otgan, oyog'idan otgan shunaqalarni eshitganmiz. Ya'ni hmm. jangdan qo'rqadi. kelajakdagi niyatlarim oliy harbiy bilim yurtiga kirib yetuk professional ofitser bo'lib vatanimga xizmat qilaman chegaralarimiz mustahkam bo'lsa vatanimiz tinch oilalarimiz osoyishta yashaydi ana hattoki sarosiga borib sarosiyada ana jangda ana nima deydi oziq ovqat uyliklarni tashlaganlar bilan gapini eshitganmiz sarosiga boraman men o'zim o'zim xohishim bilan ketaman dedim endi katta pul to'lagani uchun ular majbur ketadi uyga borgandan keyin buyog'ini ko'zini yoshlatib keyin o'zini oyog'ini otgan qo'lini otgan ba'zilar o'zini o'zini otib yuborganlarni ham eshitganmiz shu ofitserlar soldatlar shunaqa bo'lganligini eshitganmiz sizlar mana masalan eng xatarli termizda ha shularni bir e, qo'shimcha mukofotimi qo'shimcha puli mablag'i bormi shaharni ichida xizmat qilayotganlardan ko'ra ha shaharni ichida xizmat qilayotganlar faqat lata tazik qo'lidan tushmaydi nima lata tog'alar nima u shaharni ichida xizmat qilayotganlar faqat avtomat ko'tarmaydi ular ho'p avtomat ko'tarmaydi faqat endi binoni ichini tozalash bilan ovora bo'ladi xolos chegarada xizmat qilayotgan bir yarim yilmi <laughs> endi bir yarim yil bo'lsa bir yarim yil bir yil bo'lsa bir yil shu binoda tozalash bilan o'tib ketadi shu supurgi anaqalar bilan Qurol ko'tarayotganlarga chegarada, chegara qismidagilar shularga qurol beradi. Biz ham boshida o'sha ta'lim bo'lgan kufr xizmatida, o'sha ta'lim bo'lgan paytida boshida bizga endi misol hozir biz iste'mol foydalanayotgan qurollar bo'lsin, misol DSHK bo'lsin, zikiyak bo'lsin, yo bo'lmasa to'q bo'lsin, boshqa qurollar bo'lsin, shunaqa narsalar ko'rsatgan boshida tankilarni ko'rsatgan. Tankilarni ham har xil har xilini BTRlar u o'zini ichida bmplarni ko'rsatib mhm. granata minani qilarni ko'rsatib mana ertadan sizlarni mana ta'limlar o'tlayapsizlar mana shu yaxshi ko'rib olinglar har qanaqalarni ko'rsatib keyin uni ertasiga shu berilgan quroldan tashqari granata ham qo'limizga ushlamadi endi keyin <laughs> nimaga endi qo'rqadida hattoki e, granata bizda o'sha kufr xizmatida granatani ta'limini o'tkazmagan o'sha hmm. bizga bittasiga svd svd ni o'rgatgan bittasiga piko bo'lmasa pikoni bittasiga boshqa qurol bergan aks bergan bo'lsa akm bergan bergan bo'lishi mumkin shundan ta'lim beradi boshqa granatadan ham ta'lim bermaydi granatadan ham ko'rmaganmiz ana boshida ta'limni boshida ko'rganmiz keyin umuman granatani qo'limizga ham ushlamaganmiz bermaydi ya'ni qo'rqqanidan chegarada qo'rqqanidan o'zini portlatib yubormasin degan maqsadda bermaydi u partalarda ham granata bo'lmaydimi partalasida yo'q yo'q partalarda to'rtta magazin bo'ladi u magazinda bo'lsa hali bitta magazinda granata joyi yo'qmi granata joyi yo'q to'rtta magazin bo'ladi ana shu bitta partasi bo'ladi to'rtta magazin bo'ladi unga har bitta magazinga yigirma beshtadan o'qisa boyvoy o'qib beradi bittasiga tepasiga xolastovoy patron jami yigirma oltitadan bo'ladi nima uchun bir yuz to'rtta xolastovoy ya'ni birinchisiga ogohlantiruvchi osmonga otib to'xta otaman degan hmm. ogohlantiruvchi o'qib beradi keyin endi ikkinchisiga endi dushmanni o'ziga dushmanni o'zini otish uchun o'sha boyvoy patron beradi yigirma beshta jami bir yuz to'rtta bo'ladi yuzta boyvoy to'rtta xolastovoy patron bo'ladi siz o'zingiz biron marta otdingizmi o'shani otganmiz u yoqqa bu yoqqa endi misol u yerda chegaralarda kiyiklar bo'ladi tustovlar bo'ladi tulkilar bo'ladi shularga otganmiz nafsim ko'p zillatni yelkamga ortdi Eng yaqin insonim dozoqqa tortdi. Kun kelib hidoyat ko'ksimga turtdi. Meni bu zillatdan qutqardi Robbim. Bilmasdim tavbani nedir ibodat, iymon ne, irfon ne, ne u shahodat. Har munkar men uchun bo'lganda odat. Meni bu illatdan qutqardi Robbim. O'zbegim ortimdan otmoqda toshin, Yahudni shohim deb egmoqda boshin, ketma deb onamlar to'ksada yoshin, meni bu millatdan qutqardi Robbim, yurtimda esmoqda kufrona yillar, har o'zbek qizlarda ochildi bellar, Yahudlar tuzmiga ergashdi ellar, meni bu elatdan qutqardi Robbim, musulmon deganni qalbi qotibdi, so'nggi bir qarinda dinni sotibdi, ming minglab mu'minlar uxlab yotibdi. Meni bu o'latdan qutqardi Robbim. Robbimga hamd deyman berdi iymonim, zalolat yo'llarda to'kmadi qonim, jaholat holimda olmadi jonim, meni bu rihlatdan qutqardi Robbim. Abdulloh rozi bo'l, kelganda rihlat, jihad qil, shahid bo'l, bitganda muhlat, yurtingda qo'yningda turganda ahlat, seni bu ahlatdan qutqardi Robbim. Bizlar shahid bo'lamizmi yoki yo'q? Mu'mindirmiz har holatga ko'ngil to'q. Bir so'zdamiz Qur'ondan otilgan o'q. Alloh hali kimlar bilan ko'ramiz? Ko'ramiz kim g'olib bo'lar, ko'ramiz. Ko'ramiz kim solib to'lar, ko'ramiz. Ko'ramiz kim kimdan kular, ko'ramiz. ko'ramiz kim davron surar ko'ramiz mana alloh taolo hijratni jihodni nasib qildi hidoyatni nasib qildi ya'ni toliblar hujum qilib qolsa endi alloh saqlasin endi u ushida qolib ketardik Ya alhamdulillah allohga shukur avvalambor alloh hidoyat beribdi shu yo'lga hijrat ne'matini jihod ne'matini beribdi allohga shukr. shu paytda haqiqatan ham toliblar tarafdan hujum bo'lib bo'lganda Haqiqatan ham hmm, kufr safida bo'lib ketgan bo'lardik. Allohga shukr, kufr safida bo'lib ketmadik. Shu boshqa qanaqasi Siz, Sizlar o'sha yerda vatanni haqiqatan qo'riqlayapman deb his qilaman Ha, biz vatanni qo'riqlayapman deb bunaqa fikr bo'lmagan. Biz faqat mana shu uflab kunni o'tkazib olsak-ku, kunni o'tkazib olsak-ku tezda mana shu kufrda xizmat tugasa uyga ketib olsak degan fikrda har bir askarda bo'ladi. Bugun jahondagi vaziyat shiddat bilan o'zgarib, xavfsizlikka tahdid kun sayin ortib boryapti. O'zbekistonning mamlakat hududiy yaxlitligini himoya qilish bo'yicha qat'iy pozitsiyasiga ega ekanligi, zamonaviy milliy armiya rivojlanib, tizim har tomonlama yetuk kadrlarga ega bo'lib borayotganligi osoyishtaligimizni saqlashda asosiy omil bo'lmoqda. Sizlar o'sha paytda bizni harakat bor ekanini bilganmisizlar? Bilganmiz. o'sha Afg'onistonda. Ha, kufr xizmat qilayotgan paytimizda O'zbekiston Islom harakati shu Afg'oniston borligini bilganmiz, eshitganmiz. Hattoki ko'p ko'p anaqalarda, ko'p askarlarda, kufr xizmatida xizmat qilayotgan askarlarda shu niyati bor edi. Shu mana shu Afg'onistonga tarafga o'tib bir aylanib kelsam degan niyat bo'lardi. Nimaga? shu ya'ni kufrni xizmatida chunki zulmlar ko'p misol ofitser uradi, keyin yangi kelganlarni eski kelganlar uradi qanday uradi nimaga uradi uradi endi o'zini o'zicha nima deydi anaqa didovshina degan anaqasi bor kufriy anaqasida shu endi nimami endi shu vatanga xizmatmi shu chidab berish kufrni xizmatga yana ham ezilib o'zini o'zini osib yuborgan o'zini otib yuborganlar ham ko'p bo'lardi kaltaki chidolmasdan bu yerda e, kufriy xizmatida bitta ofitser o'zi e, ustav bo'yicha boshqara olmaydi ustav bo'yicha boshqara olmaydi eski kelganlarni ofitserlar chaqirib ularni urib bularni nima deydi qalbiga olgan shu yo'l bilan tartib saqlaydi keyin bular chiqib kaltakni yegan ofitserdan keyin bu kaltakni yangi kelganlarga o'tkazadi bu kaltakini yegan kaltakini oddiy askarlar kichik komandiridan har tomonlama o'rnak olishadi uning xizmatga bo'lgan jiddiy yondashuvi tezkorlik bilan vaziyatni to'g'ri baholab ishonchli harakat qilish qobiliyati tufayli mardlik va jasorat namunasi davlatimizning yuksak mukofotiga loyiq deb topildi qancha oy kaltaga ish kerak eng kufr xizmatidan bir yarim yil xizmat bo'lsa misol shulardan olti oy kalta yeydi olti oy eziladi olti oy eziladi olti oydan keyin o'zini tiklab olsa tiklab oldi tiklamasa uyga ketguncha kalta yeydi ana o'shani o'zi vatanga xizmat shundaymi hech kimga sir emas o'zining ertangi kuni kelajagi bardavomligini ko'rmoqchi bo'lgan xalqning mustahkam qo'rg'oni ishonchli qalqoni bor bizning qalqonimiz bu qurolli kuchlarimiz safida xizmat burchini sharaf bilan ado etayotgan er yigitlarimizdir ularning o'z burchlarini bajarishdagi harakatlari intilish va jasoratlari xalqimiz tomonidan munosib e'tirof etilmoqda tezroq qutulsam tezroq uyga ketsam uyquga to'ysam qornim to'ysa kun tezda o'tsa tez uyga yetib olsam degan fikrda doim har bitta lekin pul fikri yo'q pul ishlash, bir pul obro' orttirish. Obro' orttirish bor. Hmm. Obro' orttirish bor, chunki har bitta misol chegarada xizmat qilayotganlar misol u yerda boshqa shaharda xizmat qilayotganlarga qaraganda chegarada sal qattiqroq misol chegara buzg'unchini ushlasa hmm. kufrga qanaqadir foyda keltirsa keyin bartabasini obro' orttirgizadi misol anaqa beradi звание beradi serjant serjant hmm. otpuska beradi uyga borib keladi bir oygami o'n besh kungami shunaqa tinchlik va osoyishtalik eng katta boylik qurolli kuchlarimiz oliy bosh qo'mondoni mamlakatimiz prezidenti rahnamoligida barpo etilgan milliy armiyamiz bu ulug' ne'matning ishonchli kafolati bo'lib xizmat qilmoqda matonat va mardlik kasbining bir guruh fidoyilari mamlakatimiz rahbarining farmoniga binoan yuksak davlat mukofotlariga sazovor bo'ldilar vatanni himoya qilish har bir er yigitning muqaddas burchi deb bilaman men mard va jasur yurt himoyachisi safida ekanimdan bag'oyatda xursandman muhtaram prezidentimiz qurolli kuchlar oliy bosh qo'mondoni islom abdug'aniyevich karimovni farmonlariga binoan men shuhrat medali bilan taqdirlandim bu mukofot menga kelgusi faoliyatimda ulkan mas'uliyat yuklash bilan birga xalq osoyishtaligini ta'minlash yo'lida yangicha kuch va quvvat baxsh etadi menga berilgan mukofot juda katta mas'uliyat yuklaydi kelgusida amalga oshirilishi lozim bo'lgan E, rejalashtirilgan barcha e, ishlarimni sidqidildan bajarilishiga undaydi uyquga to'ysam qornim to'ysa kun tezi o'tsa tez uyga yetib olsam degan fikrlar doim <laughs> bitta kufr askari askarman deb g'ururlanib yurasiz haqqa qarshi yo'lga xizmat qilasiz qurol yarog' bilan mag'rur turasiz Buningizga pichoq deysa ko'ramiz. Askarman deb g'ururlanib yurasiz. Haqqa qarshi yo'lga xizmat qilasiz. Qur'on yaroq bilan mag'rur turasiz. Buningizga pichoq deysa ko'ramiz. Ko'ramiz kim g'olib bo'lar ko'ramiz. ko'ramiz kim solib to'lar ko'ramiz ko'ramiz kim kimdan kular ko'ramiz ko'ramiz kim davron surar ko'ramiz ashobi kiromni ko'rgim kelyapti bu to'zg'in muhitdan otilib chiqib saodat davrida yurgim kelyapti Asr-i saodatni kitobdan o'qib ashabi kiromni ko'rgim kelyapti. Bugun biz vahinda turibmiz ko'pib, yahudlar yurganda Qur'onni so'kib, Ibn Huzofaning manglayin o'pib, ashabi kiromni ko'rgim kelyapti. Murtadlar yasharlar islomin sotib, holiga maymunlar kulganda qotib, Sa'd ibn Vaqqosdek kamonlar otib ashabi kiromni ko'rgim kelyapti. Yashayman iymonim lazzatin tatib. Izlayman qayda chin imomi xatib Xolid ibn Validdek qilich o'ynatib ashabi kiromni ko'rgim kelyapti. Iymonim kundan kun topmoqda zaho, va lekin boshqaga bermayman baho, Amr ibn Os kabi ko'rmadim daho ashabi kiromni ko'rgim kelyapti. Boshqalar yursalar dunyoni o'ylab, yurtiga eng zolim hokimni saylab, Umayr ibn Sa'd kabi sadoqat aylab ashabi kiromni ko'rgim kelyapti. Farzandin zindondan qaytmasin bilib, onalar yig'layur ich etin tilib, ibn Auf singari xizmatlar qilib ashabi kiromni ko'rgim kelyapti. Oldimga buyuk bir maqsadni qo'yib, hijratga shosharman, yuragim kuyib, Mus'abning hidiga bir bora to'yib, ashabi kiromni ko'rgim kelyapti. Tosh qotgan yuraklar ketmoqda zanglab, Koshki bu holatni bo'lsaydi anglab Hazrati Biloldan azonni tinglab ashabi kiromni ko'rgim kelyapti. Qaniydi bo'lmasam Robbimga osi, men uchun bir lahza qaytsaydi mozi, nasihat qilsaydi Salmon Forsi ashabi kiromni ko'rgim kelyapti. Kun kelib qarshimda turganda tobut Bo'lsaydim dunyoda eng yaxshi obid, bag'rimdan qutsaydi Zayd ibn Sobit ashabi kiromni ko'rgim kelyapti. Yo Robbim, qarshingda yuzimni oqla, jannatga kirgazib, ko'nglimni chog'la, Ibn Mas'ud kabi Qur'onga bog'la, ashabi kiromni ko'rgim kelyapti. Ey nafsim, jismimni jihodga qayra, jihod qil, shahid bo'l, jannatda yayra. Hadislar qoldirdi Abu Hurayra ashabi kiromni ko'rgim kelyapti. Bul zamin ming yilki bilmaydi solim, chunki hech tinchlikka ko'nmaydi zolim. Ibn Abbos kabi bo'lsaydi olim ashabi kiromni ko'rgim kelyapti. Odamlar har tomon ketganda g'ovlab, yursalar quduqni ignada kavlab, Hazrat Hamzadek arslonni ovlab, ashabi kiromni ko'rgim kelyapti. Qardoshlar yursalar dunyoni g'amlab, qorinlar qappayib, xalqimni damlab, Huzayfa singari hadisni jamlab, ashabi kiromni ko'rgim kelyapti ashobdan ibratlar qoldi ko'p nafar Allohga qaytibon quchdilar zafar habibim chehrasin aks etdi Ja'far ashabi kiromni ko'rgim kelyapti mu'minman dinim deb chekkanda qayg'u qalbimda shijoat lazzatli tuyg'u alidek jangohda kelsaydi uyqu ashab-i kiromni ko'rgim kelyapti. Iymonim sahniga taqvoni tirkab, tunlari yosh to'ksam, qalbimni sirkab, Usmondek o'zimni hayoga burkab, ashab-i kiromni ko'rgim kelyapti. Erta kech Allohning yo'lida tolsam, dushmanning qalbiga g'ulg'ula solsam, iblisni Umardek qo'rqita olsam, ashobi kiramni ko'rgim kelyapti. Yon atrof ketganda yolg'onga to'lib, fitnalar hayolim tursa ham bo'lib, siddiqdek haq so'zga vafodor bo'lib, ashobi kiramni ko'rgim kelyapti. Bir sog'inch o'rtaydi G'ur Abdullohni didori bormikan, bizga Allohni ko'rgandek bo'lardim, Rasulullohni, ashabi kiromni ko'rgim kelyapti. She'r aytish navbatini endi Asadulloh birodarimizga beramiz. Yangi she'rdan bo'lgan yangi nashida. Jahon johiliyat qariga kirib borar tobora lekin iymon nuri borlar nima bilan avvora jahon johiliyat qariga kirib borar tobora lekin iymon nuri borlar nima bilan avvora qachon Alloh nusrat deb mazlumlar ham bechora mard yigitga intizorlar martlar esa avvora jahon johiliyat qariga kirib borar tobora lekin iymon nuri borlar nima bilan avvora dini uchun muhojirlar jihad qilsa bu damlar meni nima ishim bordi qiziqmasa odamlar dini uchun muhojirlar jihad qilsa bu damlar meni nima ishim bor deb qiziqmasa odamlar imtihonlar og'ir kelib larzalansa qadamlar ummat bilan beparvolar nima bilan avvora jahon jahiliyat qariga kirib borar tobora lekin iymon nuri borlar nima bilan avvora jahon johiliyat qariga kirib borar tobora lekin iymon nuri borlar nima bilan avvora muhim emas ishlar dolzab dolzab ishlar tashlangan mayda chuyda ixtiloflar bayroq qilib ushlangan muhim emas ishlar dolzab dolzab ishlar tashlangan Mayda chuyda ixtiloflar bayroq qilib ushlangan qadrli insonlar qolib boshqalar olqishlangan mas'uliyatli fikri torlar nima bilan avvora jahon johiliyat qariga kirib borar tobora lekin iymon nuri borlar nima bilan avvora jahon johiliyat qariga kirib borar tobora lekin iymon nuri borlar nima bilan avvora jihad uchun ikki buyum to'xtamasdan ketarkan biri jondir biri moldir kimga nasib etarkan jihad uchun ikki buyum to'xtamasdan ketarkan biri jondir biri moldir kimga nasib etarkan shahidlar ham jonin berib Robbimizga qaytarkan cho'ntagida puli borlar nima bilan ovora jahon johiliyat qariga kirib borar tobora lekin iymon nuri borlar nima bilan avvora qachon Alloh nusrat deb mazlumlar ham bechora mard yigitga intizorlar martlar esa avvora jahon johiliyat qariga kirib borar tobora lekin iymon nuri borlar nima bilan avvora lekin iymon nuri borlar nima bilan avvora lekin iymon nuri borlar nima bilan avvora jahonda nima gap Faryob viloyatida mujohidlarimiz Karzay murtadlariga qarshi pistirma olib mina ko'mishdi. Mina portlashi natijasida afg'on politsiyasidan 5 tasi o'lib, 2 tasi yarador bo'ldi. Shuningdek, birodarlarimiz dushmanning mototsiklini g'animat qilib olishdi. Peshovorda yo'lga o'rnatilgan mina portlashi natijasida polislar o'lgan. Peshovorning Haybar bilan tutash yo'lida ilk marotaba karfi e'lon qilingan. Bu esa Peshawar shahri ham hukumat askarlari uchun xavfli zonaga aylanganining isbotidir. Suvatdagi Kuzmir degan joyda Pokiston murtad favjilari joylashgan sangarga qor ko'chkisi sodir bo'ldi. Hech kim bo'yniga olmagan amaliyotda murtadlarning mo'rchasini qor bosishi oqibatida 3 ta favji o'libdi ekan. Pokiston Karachida Gos mavzesida bomba portlashi natijasida Pokiston murtad askarlardan ikkitasi o'lgan. Juma kuni Xaybar Paxtunxo viloyatida shiyalar masjidga ketayotganlarida mina portlab, shiyalardan 20 tasi o'lgan. Shanba kuni erta tongda esa xuddi shu viloyatdagi Laki Marvat tumanining Saroy Navrang mintaqasida harbiy bazaga 8 ta fidoi mujohidlar granatomet va boshqa qurollar bilan hujum qilib, Allohning dushmanlaridan bo'lgan 30 tasini o'ldirdilar. Alloh akbar. Kutilmagan hujumdan dovdirab qolgan murtad favjilar atrofdagi uylarni bombard qilib tashlashi natijasida ko'plab bolalar, ayollar va qariyalar qatl bo'ldi. Mujohid Ihsonulloh Ehson Amerika Qo'shma Shtatlarining josusiy tayyorasi toliblarning ikki qo'mondonlarini bombardan shahid qilganliklarini qasosi deb aytgan. Shuningdek, mujohid ehsonullo Pokiston hukumatining Amerika Qo'shma Shtatlarining josusiy tayyoralarini uchirishida yordam berayotganlikda aybladi. Hukumat yuqoridagi xabarni bildirib, bu kun askarlarimiz uchun o'ta qattiq qonli kun bo'ldi deb aytgan. Birlashgan Arab Amirligi Al-Ayn shahri yaqinida katta KAMAZ bilan katta avtobus to'qnashib ketishi natijasida 22 ta inson hayotdan ko'z yumdi. 24 tasi jiddiy jarohat olgan. Avtobusda umum 46 kishi bo'lib va bularning aksari Hindiston, Pokiston va Bangladesh fuqarolari bo'lgan. Iroq Kirkuk shahrida politsiya binosi darvozasi oldida fidoi o'zining mashinasi bilan hujum qildi. Kuchli portlashdan keyin yana ikki mujohid politsiya formasida yugurgunicha bino ichiga bostirib kirib, yengil qurollardan bino ichidagi politsiyachilarni ota boshladi. Shiddatli otishmalarda politsiyachilardan 30 dan ortig'i o'lgani, va 70 dan ortiqi yarador bo'lganini kufur axborot vositasi aytib o'tdi. Politsiya kiyimida bo'lgan mujohidlarni ajrata olmagan polislar ikkita shahid fidoi mujohidni shahodatidan keyin ham polislar polislarni terrorchi bo'lsa kerak deb gumon qilib bir-birovini otib tashlaganlar deb o'ylashdi. Alhamdulillah. Turkiya Anqaradagi AQSh elchixonasi binosiga Turkiyadagi Xalq ozodligi inqilobiy jabhasi deb nomlangan partiya a'zosi fidoi Alijon Janli hujum qildi. Portlash natijasida elchixona qorovuli o'lib, elchixonaning bir necha ishchisi jarohat oldi. Turkiya va AQSh rasmiylari sodir bo'lgan voqeani terrorchilik xuruji deb baholab, bu hujumni qoraladilar. Isroil oldingi chorshanba kungi hujumda Yahud barak askarlarining uchqichlari Suriya Livan chegarasi yaqinida qurol olib ketayotgan mashinalar karvonini nishonga olgandan keyin Eron Milliy xavfsizlik kengashining raisi Said Jalili Isroilni qattiq tanqid qilib, Isroil Suriyaga qilgan so'nggi agressiyasi uchun qattiq pushaymon bo'ladi deb ogohlantirdi. Bunga javoban Yahud Barak bu biz bir narsani aytar ekanmiz, buni bajarishimiz muqarrar ekanining yana bir dalilidir deb aytdi. Shuningdek, Yahudiylar Damashqdagi harbiy tadqiqot markazini ham havodan urib tashladi. Suriya prezidenti Bashar Asad Isroilni Suriya vaziyatini izdan chiqarishga urinayotganlikda aybladi. BMTning inson huquqlari bo'yicha mutaxassislari Isroilni Falastinning egallab olgan hududlarida yahudiy mahallalarni qurishni to'xtatish va u yerdan yahudiy ko'chkindilarni olib chiqishga chaqirdi. Payshanba kuni e'lon qilingan hisobotda Mazkur masala yuzasidan tekshiruv o'tkazgan BMTning mutaxassislari Isroilni insonparvarlik qonunini jiddiy tarzda buzganlikda aybladi. Fransiya parlamentining quyi palatasi erkak-erkakka, ayol-ayolga nikohlanish to'g'risidagi qonunni quvvatlab, uni hayotga tatbiq qilishga ruxsat berdi. Hatto o'sha harom oilalarga bola asrab olishga ham ruxsat berildi. Alloh subhanahu va taolo harom qilgan nikohga rozi bo'lganlar bilan norozi bo'lganlar o'rtasida namoyish bo'lgandan keyin hukumat haromilar huquqini himoya qilib, ushbu qonunni chiqardi. Bu esa ba'zi musulmonlar xohlagan demokratiyadir. Bu qavmga Allohning balosi inshaalloh yaqindir. Fransiya prezidenti Fransua Olland Maliga bordi. Ollandning Maliga kiritilgan fransuz harbiylari bilan uchrashishi va xavfsizlikni ta'minlash vazifasini G'arbiy Afrika qo'shinlariga topshirish masalasini muhokama qilmoqda. Germaniya parlamenti Afg'onistondagi nemis harbiylarining qolish muddati 1 yil 1 oyga uzaytirildi. Shuningdek, parlament Afg'onistondagi nemis askarlarining 4900 tadan 3300 tagacha qisqartirilishini va mintaqadan chiqayotgan harbiy texnikalar O'zbekistonda qoldirilishi mumkinligini ham bildirdi. Britaniyada davolanayotgan 15 yoshli pokistonlik Malala Yusufzay o'ziga qilingan hujumdan keyin birinchi marotaba televideniyega chiqish qildi. boshidan yaralangan bu la'nati qizcha murojaatida ahvoli kundan kunga yaxshilanayotganini aytdi. Malala Yusufza 2 marta o'tkazilgan jarrohlik operatsiyasidan chiqib, ko'rib turganingizdek men tirikman dedi. 15 yoshli qizcha mujohidlar va toliblarga qarshi yomon maqolalar yozib, mashhur qalamkashlarni ham ortda qoldirganini dunyo kofirlari ham tan olganlar. Malala o'tgan yilning oktyabrida Pokistonning Swat vodiysida mujohidlar hujumiga hujumga uchragan edi. Hozirda qizchani xushiga kelganini eshitgan kufur boshliqlari o'zlarining xursandchiliklarini yashirmayaptilar. Hozirda la'nati Malala Britaniya qirolichasi Elizavetdagi qarashli kasalxonada davolanmoqda va unga dunyoning turli davlatlaridan yumshoq o'yinchoqlar va qo'g'irchoqlar hadiya tariqasida kelmoqda. Angliya Shu kunlarda poytaxt Londonda Afg'oniston, Britaniya va Pokiston rahbarlari Hamid Karzai, David Cameron, Asif Ali Zardori xom xayollar Afg'onistonda tinchlik va barqarorlik o'rnatish bilan bog'liq masalalarni muhokama qilishmoqda. Kofirlar yig'ilish davomida Britaniya askarlari 2014-yil oxirigacha qolish yoki qolmaslik masalalarini ham ko'rib chiqishmoqda. Afg'onistonning Helman viloyatida Britaniyaning 10 mingga yaqin askari NATO askarlari tarkibida xizmat qilmoqda. Britaniya AQShdan keyin Afg'onistonda eng ko'p qo'shin kiritgan ikkinchi davlat hisoblanadi. Hozir Afg'onistonda Amerikaning 60 mingdan ortiq harbiysi bor. Armaniston poytaxt Yerevanda kechki payt Armaniston prezidentligiga nomzod 63 yoshli Paruir Ayrikyanga noma'lum kishi o'q otib, yelkasidan yarador qildi. Ayrikian 18-fevral kuni o'tadigan Armaniston prezidenti saylovidagi 8 nomzodning biridir. Paragvay Paragvay shimolida shanba oqshomida prezidentlikka nomzod 69 yoshli Lino Oviedo hamda uning ikki soqchisi va bir vertolyot boshqaruvchisi Konsepsion shahrida o'tkazilgan saylov oldi mitingidan poytaxtga ketayotgan vertolyot qulashi oqibatida hamtovoqlari bilan birga o'ldi. Aviedoning shu yil apreliga mo'ljallangan prezidentlik sayloviga nomzodi qo'yilgan edi. AQShning Texas shtatida Iroq urushi veterani amerikalik tarixda eng mohir mergan deb tan olingan sobiq desantchi Chris Kyle otib o'ldirildi. Kyle merganlik faoliyatida 150 dan ortiq odamni o'ldirganligi bilan tanilgan. Iroqlik mujohidlar Kaylga iblis deb laqab qo'yganlar va uning boshi uchun 20 ming dollar miqdorida mukofot e'lon qilganlar. Meksika poytaxti Mexikodagi Pamex neft shirkati bosh qarorgohida yuz bergan kuchli portlashda 30 ga yaqin nasoro o'lib, 120 dan ortig'i yarador bo'ldi. O'liklar va tiriklarning 4 ta vertolyotda kasalxonaga yetkazildi. Meksika davlatiga qarashli Pemex shirkati neft qazib olish hajmi bo'yicha dunyoda 4-o'rinda turadi. Shirkat kuniga 2,5 million barrel neft qaziydi. Ayni paytda vayronalar ostida qolgan kishilarni qidirish ishlari davom etmoqda. Portlash natijasida osmono'par binoning pastki 3 qavatiga jiddiy shikast yetgan. Mali shimolida yakshanbaga o'tar kechasi Fransiya harbiy uchqichlari Mali shimolini bombard qildi. Hozir Malida Fransiyaning 3,5 ming harbiysi qiruvchi uchqichlari va zirhli texnikasini kirgizgan. Braziliya poytaxt Rio de Janeiro'dagi Vicente Piradjibe qamoqxonasining kanalizatsiyasidan 27 mahbus qochishga muvaffaq bo'ldi. Hozirda qochgan mahbuslarning 4 tasi qo'lga tushgan, qolganlari qidirilmoqda. Mazkur qamoqxonada jami 1700 atrofida mahbuslar saqlanadi. Nigeriya Mujohidlar yakshanba kuni Luksemburgda ro'yxatdan o'tgan fransuz tankerini ichidagi 17 ta kishisi bilan birgalikda asir olib Nigeriya tomonga ketishdi. Oxirgi bir hafta davomida shunday hujum 3 marotaba sodir bo'ldi. Asirlar qaysi davlat fuqarolari ekanligi aytilmagan. Misr hukumat, politsiya va namoyishchilar orasida navbatdagi to'qnashuvlarda ham qonlar to'kildi. Bu safar politsiyachilar ko'z yoshlatadigan gazlardan emas, o'qotar qurollardan foydalanishdi. 10 kundan buyon davom etayotgan to'qnashuvlarda qatl bo'lgan misrliklarning soni 60 taga yaqinlashib qoldi. Namoyishchilar Mursini milliy birdamlik hukumatini tuzishga chaqirib, konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritishni talab qilmoqda. Hozirda prezident saroyi yaqiniga ko'p sonli politsiyachilar joylashtirildi. uyushtirildi. Bunga shanbaga o'tar kechasi prezident saroyi oldida politsiya va namoyishchilar o'rtasida to'qnashuvlar ro'y bergani sabab bo'ldi. Qirg'iziston Poytaxt Bishkekdagi 40 ga yaqin askarlar 402 raqamli harbiy qismdan qochib ketishdi. Hozirda askarlar nima sababdan qochganliklari aniqlanmoqda ekan. Qirg'iziston armiyasida askarlarning ommaviy yoki yakka bo'lib qochishi tez-tez uchrab turadi. Bunga asosan harbiy qismlarda keng avj olgan zo'ravonlik sabab bo'lmoqda. Bu kufriy ta'limning bir ko'rinishi xolos. Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi Shonja chegarasi posti brigadasi komandiri o'rinbosari kapitan Murat Kadiralinov o'z joniga qasd qildi deya xabar tarqatdi qozoq axborot saytlari. 31 yanvar kuni esa Qozog'iston chegara qo'riqlash xizmati rahbari Talgat Esetov ish kabinetida o'zini o'zi o'ldirgan edi. 2012-yilning dekabr oyida ro'y bergan avia halokatda esa Qozog'iston chegara xizmatining 20 ofitseri, jumladan 5 polkovnik va 9 9 podpolkovnik halok bo'lgan edi. O'zbekiston Toshkent shahrining Chilonzor tumani ichki ishlar bo'limi xodimi 29 yoshli kapitan Sarvar Hamidov to'pponcha bilan o'z xonasida o'zini o'zi peshonasidan otib tashladi. O'zbekiston Afg'onistonda o'z qo'shinlarini olib chiqayotgan Amerika Qo'shma Shtatlari, Britaniya va Germaniyaga maxfiy tarzda murojaat qilib, zirhli mashinalar, vertolyotlar, mina detektorlari, navigatsiya qurilmalari va tunda ko'rish uskunalarini qoldirishni taklif qilgan. Mana shu shartlar bajarilsa, kofir bosqinchilar Afg'onistondan O'zbekiston orqali o'zlarining yuklarini olib ketishlari mumkin. Tojikiston qamoqxonalarining birida navbatdagi bir inson kofirlar kaltaklari va qiynoqlaridan keyin hayotdan ko'z yumdi. Qatl qilingan kishining nomi Muhammad Sharif Nasriddinovdir. So'nggi paytda Tojikistonda qiynoqlardan qatl qilinayotgan musulmonlar soni ortmoqda. Shu bilan o'zbek tilidagi juma dasturimizni yakunlaymiz va navbatni fors tilidagi dasturga beramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشاره لا زال الدنيا لا يملك غير حجاره يخلفها كبابيل تخرق بالرعب جدارا فتنا بالخوف حصونه أعلى فيهم اسواره أبصاره فتفجر فيهم غضبا أنشب فيهم أبصاره كشظايا النار تراه مغوار يصنع غاره ما خف الخطوة حتى وقع بالموت قرارا السيف كالريح كالموت الغرق السيف كالريح كالموت غزارة عادم كالخيل كالليل كالرعد شرارة مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشارة لا يملك غير حجارة يهلك أكابابيل تخرق بالرعب جدارا